Vážení priatelia a poslucháči, bratia a sestry, vítam vás dnes pri tejto našej relácii. E, chcem povedať, že je to relácia, ktorá samozrejme je reláciou e, Petra Marmana. E, chceme sa dnes rozprávať o, o veľkonočných sviatkoch, je Biela sobota, Ježiš e, leží v hrobe, pripomíname si teda e, akýsi taký, e, také obdobie, kedy sa zdá, že všetko sa skončilo, že zlo zvíťazilo, že už nie je žiadna nádej a predsa vieme, že to všetko dopadlo úplne inak, tak e, verím, že e, touto reláciou e, psycholog a trošku za takej spolúčasť jedného farára <laughs> vám spríjemni teda e, tento deň, tento podvečer. Ale hlavne teda verím, že e, pomôžeme vám položiť nejaké otázky k zamysleniu, ktoré budú formovať ďalej váš život. Radi by sme sa rozprávali o modlitbe, to je téma, ktorú sme e, možno minule celkom nedokončili. Čo je to modlitba? Prečo modlitba? Aký má zmysel modlitba? Či vôbec je niečo dôležité na modlitbe. No a samozrejme toto veľkonočné posolstvo, ktoré je veľkolepé a ktoré e, zmenilo dejiny sveta, obratilo ich na ruby a prinieslo, e, prinieslo neuveriteľnú šancu pre všetkých ľudí chopiť sa príležitosti dosiahnuť väčší život a spásu. Takže verím, že tento čas, ktorý máme vyhradený na túto reláciu o sviatkoch moderne E, že bude e, požehnaním pre všetkých tých, ktorí nás dnes počúvajú a verím, že teda e, nielen Peter Marman, ale aj ja, Michal Zajden, ktorý teda uvádzam <laughs> túto reláciu ako evangelický farár v Radvani, vám povieme pár dobrých a múdrych rád. Takže, milý Peter, srdečne ťa vítam. E, si v Bratislave na Skype, tak nech sa páči, Peter, máš slovo. Pozdravujem ťa, Michal, do Banskej Bystrice, samozrejme aj Predpokladám, že tam sedí s tebou Boris. Áno, ja som tu, moment. ja som tu a musím ho pochváliť pána Farára, že už všetko povedal, čo mal aj názov relácie, aj svoje meno zaznelo, aj vaše. Kráca. Má z neho radosť, učí sa. Je to výborné. Je také postupné pretváranie Farára na <laughs> moderátora. <laughs> No, presne, relácie, presne. Ale ja, ja som úžasnutý z tých postupov, e, teda tých pokrokov jeho, lebo keby to bolo opačne, že on by ma prerábal na Farára, tak by to podľa mňa šlo oveľa pomenej. No, takže sa teším z tohto. Z tohto. Ale ale, ale neviem tieto mailové adresy a tieto telefónne čísla do štúdia. to sa naučíme neskôr. To takže, takže toto ešte neviem. No a samozrejme pozdravujeme poslucháčov. Nech už, na, nech už nás počúvajú kdekoľvek a kedykoľvek. No, takže Uh, ja len teda, ak, ak, ak môžem, tak len dodám tie veci, ktoré nezazneli, že teda ak poslucháči budú chcieť, tak eh, studio zavinač slobodný vysielač.sk to je, to je mailová adresa, kde asi, asi najlepšie napísať nám a uh, ak teda sa to hodí k tomu, o čom sa budeme rozprávať, tak určite ten mail váš prečítame, alebo teda ešte možno aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Tak, toľko ešte teda te- technické veci a, a to, to z mojej strany všetko. Dobre, tak Peter, nech sa páči. Ja by som e, začal teda takým nadviazaním, lebo toto už je náš piatý rozhovor, ako to voláme v uputavkách kde si v podstate na seba aj tak ako zvykáme sa, že sa spoznávame, je to rozhodne netradičné. A mimochodom pozdravujte Stanka Matejovičová, vypočula si to teda v relácii, to čo si hovoril z minula a mimochodom zrovna teraz beží na Rádiu Devín e, pokračovanie e, relácie kultúry ducha, čo je práve v tomto čase má je počuť aj na Rádiu Devín, tam s pani Pavlovičovou a s, e, s pánom Čižikom, mm-hmm. s mhm. grecko-katolickým kňazom pre zmenu. E, trochu diskutujeme o, o tematike kvetnej nedele napríklad a tak ďalej. Ale vrátim sa teda k našej relácii. No veľmi pekne ďakujem samozrejme, ale pokračuj ďalej. A ja len teda dodám, že, že zázraky sa tu dejú. Peter Manman vie byť naraz na dvoch miestach. Neuveriteľné. To, Inak by, by som to mohol prepojiť teraz naozaj, to beží paralelne som si to... To je veľkovačný zázrak. či, <laughs> či to tam naozaj je. <laughs> no a... Takže e, k tej našej relácii, čiže piatý rozhovor, my sme v podstate si tak rozoberali, že kde tak načrieť e, lepšie do kresťanstva, tak aby zase vyvrala taká tá živoca sila, lebo vidno z veľa tých signálov, že kresťanstvo je tak e, v oslabení, by som to nazval, aj pod vplyvom teda toho, že mm, máme tu teda migráciu do Európy, multikulturalizmus, miesi sa to, ale teda najväčšia výzva je v tomto momente ateizmus, a konzumerizmus. No ale <clears throat> kde teda načrieť? No a my sme si tak priebežne hovorili o tom, že uh, treba načrieť uh, dovnútra, dovnútra duše, tam, kde sa duša dotýka mm, toho duchovného, kde duch do nej pôsobí a sme si tak psychologicky postupne ukazovali, že kde by to tak mohlo byť, že čím je to asi spojené. Hovorili sme si teda, že uh, máme tu teda tým, že sme ponorení do hmotného sveta, tak uh, máme tu uh, zmyslové vnímanie a to nás tak púta. Ono nás vlastne psychologicky a psychofyziologicky budí. Čiže hlavne keď máme otvorené oči, tak e, v tom momente sa budíme do tohto sveta. Čiže ono nás to tak vytrháva do, do, do bdelosti, ale do bdelosti v hmotnom svete. Naopak nás to tak vytrháva z vnímania vnútorných dejov. No a <clears throat> sme si teda hovorili, že ale teda nemôže sa nikto vyhovárať, že konec koncov aj v starom zákone, v Jobovej knihe je písané teda, že že otec sa teda prihovára, keď, keď vlastne spíme minimálne teda vtedy. A sme si tak hovorili, že, že kde tak hľadať cestu e, k tomu, aby sa človek tak mohol precitať dovnútra. Hovorili sme si psychologicky, že kde by sa mohlo tak psychologické poznanie zozbierať, ktoré by na to poukazovalo a dôležitá vec bola, že sme si povedali, a aké charakteristiky by takéto precitnutie nemalo mať a aké by naopak malo mať, že by človek mal byť teda bdelý, mal by byť správne poskladaný, lebo to v nejakých zmenených stavoch vedomia tam, tam delí rozhodne nie je, nekoná cieľa vedomé, nepamätá si, pamätá si len tak parciálne, ale hlavne teda potrebuje mať morálku so sebou, a sme si hovorili, že teda jedna vec je, že e, ja neviem, by človek tak precitol aj v zmenených stavoch vedomia, ale dôležité je práve ani tak nie precitnúť e, v zmenených stavoch vedomia, ako precitnúť v bdelom stave vedomia vo fyzickom svete. No a <clears throat> tak sme si ďalej odtiaľ postupili k tomu, že, že aké sú teda akoby návody kresťanské, sme si hovorili, že vôbec už a, také tie obrazy, ktoré ponúka, alebo podobenstva, ktoré ponúka, príbehy, ktoré ponúka kresťanstvo v, v, v Novom zákone, že oni sú práve charakteristické tým, že sú preniknuté e, nejakým morálnym poznaním, e, morálnymi návodmi, morálnym cítením a sme si hovorili, že ak teda človeka má niečo silu prebudzať takto, tak je to práve to morálne. V opozícii proti tomu, čo v duši má človek príbuzné so zvieratami, lebo <clears throat> to síce máme akoby tak od, od prírody v úvodzovkách, ale to je práve E, prichystané na to, aby sme nejakým spôsobom mohli žiť a prežiť vo fyzickom svete, tam nejako prežívať. A čiže to zosilnenie napríklad takýchto, ja neviem, emocií napríklad, tak to nám moc nepomôže, lebo e, to len nás práve naopak bude pútať viacej do fyzického sveta. A v protiklade k tomu morálne poznanie, ktoré a morálne cítenie, prežívanie, ktoré je mm, vlastne mladunké a evidentne sa formovalo práve tak historicky s príchodom kresťanstva práve v tom období. Nejak, nejaký samozrejme nábeh morálneho prežívania, cítenia to už bol predtým, ale rozhodne toto bol taký historický zlom a ono sa to potom preukázalo teda nielen v kresťanstve, ale vôbec aj ostatné náboženstva, ktoré paralelne koexistovali vtedy, tak, e, takúto zmenu podobnú vykázali. Tak e, kresťanstvo ale v tomto smere išlo najďalej a sú tam teda tieto návody a to prežívanie skutočné, akoby naozaj sú žitie s týmito obrazmi, a plné prežitie týchto obrazov je vlastne to, čo človeka budí. Čiže e, ono by stačilo vlastne e, naozaj prežívať obrazy, ktoré sú spísané v vaniliách. a ono by to naozaj stačilo. Akurát, že medzičasom sme si pomenovali aj tie príčiny, že teda človek e, a teda ľudstvu viacej nastúpili intelektové sily, ktoré práve že citivú zložku tak oslabujú. No a <clears throat> takže to tak vyzerá, že len čo človek vďaka teda poznaniu mohol E, vyvinúť e, morálne cítenie, alebo začať vyvíjať morálne cítenie a hneď v zapätí ten intelekt, ktorý je na to potrebný, aj to cítenie oslabil a tak to vyzerá e, práve to tak postupne ústilo tými dejinami a až vyústilo do dneška, že, že človek je taký intelektový, osvietený tvor, ale citové prežívanie schladlo a s ním aj práve morálne cítenie už nie je také silné, už nezohrieva tú dušu tak. A výsledkom potom môže byť to, že človek práve viacej vpadne do motného sveta, do konzumu a to vidíme konec koncov dnes. No a teraz e, v poslednej relácii sme tak e, diskutovali s Michalom o tom, že že ako to je, že či človek sa má tak viacej v, v tomto tak uh, dá, dá sa to až siliť, že by, že by to tak akoby trénoval, alebo to má byť naopak také prirodzené, ale keď to bude zase také e, na druhom konci takého vysileného tréningu alebo silového tréningu je práve taká malátnosť až lenivosť uh, duchovná, tak e, vlastne kde, kde voliť, kde voliť e, vlastne taký ten rozumný kompromis, aby sa človek aj snažil a na druhej strane, aby to bolo aj harmonické, prirodzené, aby to nebolo naozaj také vynútené, lebo vynútenie sa do neba prebiť nedá. No a <clears throat> tak sme si povedali ku koncu teda minulej relácie, že Ehm, predsa len je taká oblasť, ktorú kresťanstvo má od, od vlastne od počiatkov a nielen kresťanstvo, teda aj, aj v tých základoch e, židovských ehm, je to teda položené a to je vlastne modlitba. No a ja som tak skonštatoval, že modlitba je, <clears throat> modlitba je vlastne to, čo môže byť takýmto prostriedkom ale že si teda musíme pohovoriť o tom, že e, čo tá modlitba vlastne je, ako sa to robí, e, kde by človek mal hľadať, kedy je to účinné, kedy to nie je účinné, také tie praktické otázky. A tam sme skončili v minulej relácii a máme tu teda Veľkú noc, tak to vyšlo tak, tak akurátne na Veľkú noc, veľká, najväčší sviatok, veľká téma, tak dúfam, že si to dnes tak sa toho z rôznych strán dotkneme, aby to teda poslucháčom snad niečo teda prinieslo. Takže Michal, ja začnem najskôr teda tým, že položím teda otázku tebe ako farárovi, že čo teda tá modlitba, čo je, čo je to zač? Čo, čo teda odporúčate veriacim, že ako by sa mali modliť? E, dobre, skôr ako Pokúsim sa odpovedať na túto otázku. Skúsim reflektovať e, to, čo si povedal predtým. E, o tom, že sa nedá, e, vieš, nejako vlastnou silou alebo nejako prebojovať do neba. Teda, že to vlastným úsilím, že je to nejaký veľký problém alebo <laughs> prakticky nemožná cesta. Fakt je, že dospel som ti naozaj veľmi pomaličký a veľmi postupným vývojom eh, k jednému eh, pre mňa zásadnému poznaniu, že prestal som ľudí presviečať o tom, že tá moja viera, ktorú ja verím, ktorú ja, ktorou ja príjmam Boha, ktorou ja žijem s Bohom, komunikujem s Bohom, čo je vlastne modlitba nakoniec, že Eh, je to nevyhnutná podmienka k tomu, aby človek vôbec dosiahol nebo. A eh, začal som, to, začal som robiť eh, v poslednej dobe to, že ľuďom o tom vydávam svedectvo. Hovorím im, čo pre mňa znamená život s Bohom. Čo pre mňa znamená to, že mám s ním spoločenstvo, že sa s ním rozprávam. A to stále hovorím o modlitbe. A vždy, keď to svedectvo nejako vydám, tak im hovorím, viete, moji milí priatelia, bratia a sestry, to je moja skúsenosť, ktorú keď chcete, môžete vyskúšať, môžete na tú cestu nastúpiť a ja vám môžem povedať, že ja som to nikdy neľutoval, že som na túto cestu nastúpil a spoznal som teda a poznávam stále znovu a znovu, aké je to, aké, aké je to úžasne oslobodzujúce, že môžem tento vzťah s Bohom mať, ktorý je nepochopiteľný, ktorý je ľudský ned, e, rozumom samozrejme nedokázateľný, ktorý e, človek, ktorý rozmýšľa racionálne, ktorý je teda založený agno, ako agnostik alebo ateista, tak tomu aj nerozumie. A e, ja, som, ja to teda samozrejme mojim evanelikom hovorím na príklade dej našej církvy. My sme mali začiatkom 18. storočia také veľké hnutie zbožnosti, volalo sa pietistické hnutie, ktoré bolo e, reakciou na e, takú skosnatelú, ortodoxnú, akademickú zbožnosť, proste, ktorá všetko presne zadefinovala, presne všetko zaškatulkovala, presne zadefinovala každé jedno, každé jednu dogmu, učenie a až to srdce vychladlo pritom. Takže prišla teda obdobie pietizmu, ktoré zdôraznilo, že predsa musíme mať horúce srdce, musíme sa obrátiť k Bohu, ktorý je živý, ktorý je mocný, ktorý koná, ktorý hovorí cez písmo, ale aj cez mnohé iné veci, teda k nám. A tento pietizmus e, bol obrovským požehnaním pre církev, ale stala sa zaujímavá vec tomu pietizmu. E, tomu pietizmu sa stalo to, že hovoril, že Boh nás miluje a Boh je dokonalý. A ľudia e, tohto razenia e, z počiatku nevedomky, ale čím ďalej, tým možno, že aj vedome, e, začali hovoriť tak, ak je Boh dokonalý, ak je Boh perfektný, ak Boh teda takto jasne a zretelne hovorí do môjho života, musím aj ja byť dokonalý a perfektný. A vieš, e, <laughs> prejavilo sa to v tom, že v tom 18. storočí, keď by si e, išiel Nemeckom hlavne, a išiel tými pamiatkami, ktoré e, proste v tých nemeckých kniežacoch, lebo Nemecko bolo vtedy rozdrobené na množstvo území, e, tak by si videl nádherné parky, nádherné e, zámky, nádherné scenérie, ktoré, e, umelé scenérie, ktoré sú prírodné úkazy, teda sú tam nádherné. E, treba celý Versailles, ktorý síce není už odrazom priamo pie nemeckého pietizmu alebo luteránskeho pietizmu, ale ho kopíruje tak to sú úžasné veci, keď tam sa prechádzaš, ktorý vytvoril ľudský duch, ktorý imitoval dokonalého Boha. No ale skončilo to tak, že tí ľudia začali používať znovu rozum, aby vytvorili e, dokonalý, dokonalý obraz Božieho kráľovstva na zemi. <laughs> Takže celý pietizmus skončil v racionalizme. A to, som sa, to sa mi teda chcelo povedať ako, e, ako taký, taký úvodný vstup na, e, na ten tvoj e, úvodný koment. A tá ja, modlitba... Ja by som, ja by som doplnil, ja, ja s tebou úplne súhlasím tiež. <laughs> Tiež som dospel ako k tomuto, že, že teda, ja, ja, ja to tak nazývam, že ja nie som misionár. Či ja sa nejako ani zvlášť ako nereklamujem, že mám nie nejakú reláciu alebo prednášku. Áno. No mhm. tak o, o, oznámim ani na stránke, nerobím k tomu žiaden, žiadnu kampaň. A ako to presne hovorí, že vydávam svedectvo, tak to žijem. No a s, tým, s, tým, s tými vlnami, že na čo sa viacej zamerať, ja si myslím, že tak som to hovoril aj v tých, v tých podmienkach, že naozaj, keď sa vydáš len jedným smerom, či už racionálnym, alebo prežívaním, cítením, alebo si povieš, že len vôľa a budeš to tak akože cvičiť, cvičiť, cvičiť, tak ono ťa to vždy hodí naspäť, že musí to byť nejaká organická súhra toho. A sú tam také parciálne poučenia, že pom- pomôž si, aj Boh ti pomôže, také tie ľudové. Ale e, to samozrejme je dôležité, aby človek aj bol aktívny, ale tú druhú polovicu musí, tam musí prísť tak hora. Čiže naozaj sa treba snažiť taký harmonicky vystredený prístup podľa mňa. No a to, to, to, to potom nemôžeš reklamovať. Áno, áno že presne tak. Toto, toto sa musí áno. a už vôbec nenadiktovať. A tam, tam potom, keď, keď sa aj niečo povie, že sa musí, tak to spolahlivo história, však ty ako historik to určite vidíš v dejinách, sa to potom ukáže, že, že sa to tak vysílí ten impuls a, a, a príde do spätnej vlny, ale to, čo ma napadlo, keď si hovoril práve o tých dejinách e, aj, aj vašej cirkvi, tak e, toto ja hovorím dlho, že, že ono, církev má veľmi veľké poučenia tam vo vnútri. Že to, čo, to, čo my tu máme, že demokracia, tak, čo, čo teraz dnes tak populárne, to, to je ešte vlastne také mladunke, v podstate moc neodskúšané. A tie, tie dejiny církvy, oni, tá, tá církev tu je tisícky rokov, a, a rôzne teda cirkvi, oni toto majú odskúšané, že čo, čo kedy následuje, po čom. A tak. To, sú, to sú veľmi akože cené ponaučenia a, a paradoxne to by mala počúvať aj, aj veda, čo by teda iný druh náboženstva dnes takého dominantného, práve toho sekulárneho. Lebo pre, presne toto sa jej stáva, že ona, ona si to tak akože nalinkovala, vydiktovala a to poznanie musí byť jasne formulované a terminológia musí byť vystižná a, a tak ďalej až také abstraktné pojmy. No a čo sa potom stane, keď to takto silí? No tak stane sa to, <laughs> že ľudia potom začnú veriť takým just iracionálnym veciam a, a tá veda sa na to stiažuje. Ako je toto možné dnes? Ako je toto možné? A potom nad tým lamentuje. A to je vlastne to, to poučenie, ktoré církev už dávno má. No. Áno, <laughs> presne tak. Vieš, vieš mňa potom, mňa potom e, vieš, napadajú e, a, a ja ich teda aj hovorím, úplne jednoduché veci, ktoré sa dejú v mojom živote, vieš. Tak, eh, a mám, eh, mám v poslednej dobe rád také príbehy, ktoré sa mi proste stanú na ulici, alebo stanú sa mi doma. A teraz teda, aby, si, aby som, ja neviem, aby som ti povedal, dneska v noci sa mi stalo vo sne, vieš. Tak ti poviem príbeh, ktorý sa mi stal vo sne. E, trpím teda takým ústnym oparom. Není to nejako nič vážne, ale ale roky sa to ťahá a vždy na jar, teda je to vždy niekoľko týždňov, že si tým musím nejako prejsť. A samozrejme, že to otravuje, vieš, a hlavne keď mám <laughs> teda pred, pred bohoslužbami a musím pred ľuďmi vystupovať a e, je to nepríjemné jednoducho. A tak si dneska v noci e, tak nejako som pocitil tú bolesť <laughs> tak, mu, tak, si ho, tak, tak, sa, tak som sa modlil. A neviem, či som del, alebo spal, alebo v akom stave som bol, ale teda e, tak som bol v posteli, bola noc a tak hovorím, Pane Bože, prosím ťa, zbav ma tohto trápenia a aby, aby, aby, aby som s týmto nemusel tak nejako, nejako zapodievať, a, a, lebo ma to otravuje a budí ma to. <laughs> Úplne jednoduchá vec. A ráno som stal a nie, že by som teda e, bol e, v poriadku, vyliečený, to vôbec nie, ale zrazu, zrazu e, proste to trápenie zmizlo. <laughs> Vieš, že není, chápeš, není. Že e, proste je to úplne nejaké, nejaká taká úplne iná fáza. <laughs> A veľmi rád tieto príbehy ľuďom rozprávam a to je, to samozrejme môžu byť absolútne rôzne veci, ktoré sa týkajú mňa, týkajú sa iných ľudí, e, keď sa ma pýtajú na modlitbu. Tak hovorím, toto je môj život s Bohom. A e, ja väčšinou dostanem takú odpoveď, že no ale veď však to prejde, však takáto vec, však to trvá pár dní a potom to prejde, však prečo by som sa mal modliť? To aj tak či tak odoznie, povedzme, takáto vec, ako nejaký opar. Alebo tak dobre, tak raz sa nám darí, sú, máme zlé dni alebo zlé obdobie, potom zase príde dobré obdobie, tak e, ľudia v tom hľadajú vždy nejaké také ako ty vravíš, racionálne zdôvodnenie a ja sa teším z toho, že som sa naučil vo svojom živote, že to e, neriešim takýmto spôsobom, že sa teším z toho, že to všetko vždy predkladám teda pred Boha, hovorím mu to a teším sa, že tú odpoveď stále dostávam a že v tom nachádzam úžasnú posilnenie, úžasnú e, proste inšpiráciu e, pre svoj život. <laughs> A tak e, sa z toho vždy veľmi teším. No. A všetko to má samozrejme v tej mojej viere e, základ v tom, že, že Ježiš teda nezostal v tom hrobe, že Biela sobota sa nestala trvalým stavom, tak to je jedna vec. No a to, čo hovoríš, že máme ako církev, to pozná teda dejiny církvy, že máme túto historickú pamäť a skúsenosť, že keď sa dejú určité veci, tak vieme, e, k čomu to vyústi, tak to je nezvratný fakt. A preto ja, e, keď mávam svoje pohľady, e, teda tú reláciu tu na, nás Slobodnom vysielači, tak sa priznám, že keď počujem niekedy tie komenty, a nielen teda samozrejme tu v rádiu, ale aj inde, Eh, ktoré komentujú tú momentálnu politickú situáciu a to dianie vo svete, či už na Ukrajine, na Blízkom východe, kade tade samozrejme, tak eh, už nemám odvahu eh, sa k tomu vyjadrovať, pretože, pretože ak platí, ak platí, že história je učiteľkou národov, ale učiteľkou vôbec ľudstva, tak čaká nás proste bez Boha, ľudí bez Boha, nečaká vôbec dobré obdobie, no. <laughs> Nečaká, no, nečaká. Lebo ako náhle človek nemá niečo nad sebou a môže to teda nazývať ako chce, ono v skutočnosti ide o niečo, kde človek presiahne sám seba. V psychológii transcendencia. Áno. Tak keď to tam nemá, tak potom, potom už má len sám seba na piedestali a potom e, sily egoizmu No, budú bujnieť a bujnieť a minú to potom námyslenosti a nebetičnej spupnosti až, až takému tomu cirkev by to nazvala bohorúhectvo. No ale to v, v každom prípade, keď, keď ľudia sú potom zameraní sami do seba, tak to na seba, tak oni sa potom začnú hádať a začnú sa tak hádať až do krvi a blížiť si až do kosti, ako sa spieva piesni, no. To ano, potom nečaká je, nič dobrého. Že, že to, čo, hovor, čo si hovoril, vieš, že, že snažíme sa akoby e, tie emócie potlačiť, alebo teda hovoríme o dnešnej dobe, že akoby sa snaží emócie potlačiť a nastoliť tam teda, povedzme to, rácio, ale v skutočnosti, ak to rácio teda tam e, nejako dávaš na piedestal, na to prvé miesto trebárs, tak proste tie emócie ti vyrašia, ale v takom naozaj takom otrasnom negatívnom e, obraze, e, veľmi, veľmi teda spupnom, egoistickom, kde si inde, e, že nakoniec sa ľudia hádajú a úplne vášniví, sú vášniví a tie emócie sú veľmi prudké a to musíš ako psycholog samozrejme ty lepšie vedieť o veci, ktoré proste, proste ja, ja keď ich počúvam, že o čo sa tí ľudia hádajú, o veci, ktorým nerozumejú, o ľuďoch, ktorých nepoznajú, že sú, že ani si neuvedomujú, že sa dostávajú pod vplyv nejakých negatívnych e, síl a negatívneho duchovna, tak, e, tak mi je strašne ľúto. E, až, až niekedy mi až doplaču, keď to vidím, o čo všetko sa tí ľudia hádajú. Že miesto toho, aby si povedal, tak dobre, ja mám taký postoj, ja mám taký postoj, Ehm, mne sa páči taký politik alebo hen taký človek aj, aj neviem, ja by som tú situáciu nejakú treba z Ukrajinu alebo Blízky východ riešil tak alebo onak. No dobre, tak si to povieme a čo? Však môžeme ísť ďalej. Ale chápeš, však to ja som úžasnutý, ako, ako ľudia reagujú. Ja mám aj svojich kolegov, ktorým si dávam pozor, že im teda Eh, nehovorím ten svoj názor alebo, alebo to svoje videnie treba nejakej takej dielčej situácie. Nehovorím to teda preto, lebo, lebo nechcem vyvolať vášne, to je jedna vec, ale druhá vec, že ani to není e, nie, niečo, čo je v tom mojom svete, niekde v tom primárnom okruhu, možno, a možno, že ani v sekundárnom okruhu. Samozrejme, že vždy mi je lúto všetkých tých obetí, keď počujem, že že v Gaze je 5, vyše 50 tisíc mŕtvych, že samozrejme, že kde si padnú nejaké drony na Ukrajine alebo, alebo v Rusku a uh, sú tam nejaké civilné obete. Jasne, že mi je to ľúto a jasne, že sa vždy pomodlím, aby pán Boh dal tým pozostalým, teda, aby ich utešil a dal im silu k ďalšiemu životu. Ale, ale, ale hádať sa o to, vieš, vieš toto, to je neuveriteľné, že budujeme svet bez Boha, a výsledok je toho, že, že my sa dostávame do konfliktu našej spoločnosti a aj niekedy ľudia z veľmi blízkych postojov a názorov, a naozaj je to aj v cirkvi, naozaj je to aj v církvi, e, eh, o veciach, za ktoré by sme sa mohli pomodliť spolu a prosiť Boha teda, aby, aby dal útechu tým ľuďom, aby dal zdravý rozum tým, ktorí samozrejme môžu to nejako ovplyvniť ale nie, budeme presadzovať svoju pravdu. Neuveriteľné. Neuveriteľné. A tým sa dostávame, keď už teda nadviažem na tú modlitbu, že čo um, modlitba ne, nemôže byť z princípu, že keď človek teda túži, aj, aj, aj to môže samozrejme vydávať za modlitbu, po niečom, čo je vlastne egoistické, čo je z tohto sveta, že daj mi, aby som vyhral a v čo v podstate znamená vyzabíjal tých, tých na druhej strane, e, tak vlastne v, v konečnom dôsledku v konečnom dôsledku toto byť modlitbou nemôže, už len z princípu, lebo tí na druhej strane sa budú modliť to isté len, len zase proti mne. A, takže e, nemôže to byť niečo, čo je vyslovene že egoistické, e, kde ide len o ukajanie mojich teda osobných potrieb a nejako nepresahujem sám seba niekde, niekde vyššie. K tomu, čo si hovoril, že o čom sa ľudia dokážu hádať, no veď to je o tom, že pokiaľ majú na piedestali sami seba, tak sa vlastne ani nemôžu vedieť zjednotiť, lebo každý bude mať tam sám seba, ako sa zjednotíš s, s iným. Môže sa zjednotiť len tak účelovo na základe spoločných záujmov na chvíľu. Ale až keď má človek niečo vyššie nad sebou, tak až, až v tom sa môže zjednotiť, lebo na úkor toho, čo je vyššie, sa ty vieš nejako aj obmedziť, vieš a sa pomknúť. No a keď, keď toto je ozajstné, tak potom sa tí ľudia vedia tak ako lepšie dohovoriť, lebo majú spoločný menovateľ. Kdežto keď majú na piedestali sami seba, tak spoločný menovateľ nemajú. Áno. Áno, no. presne súhlasím, samozrejme. No. Otázka je teda, aby sme sa odrazili od tohto, teda k tej modlitbe, že kde teda hľadať tú modlitbu, že ako by, ako by ona mala prebiehať, že sme tu vlastne aj načrtli teda to, že aké by ona mala mať ciele, že o, aké, aký je ten obsah modlitby. Čo, čo, čo tam vy radíte takto, keď, keď, ho, keď radíte teda veriacim? No vieš, e, tak možno, že ma teraz moji, moji luteráni budú kývať hlavami, tak dúfam, že ma neprekľajú. <laughs> e, keď, ktorý, to ak, krúte. a, lebo je to tak... To, to, je, to je asi taká, taká pokrivená negatívna modlitba, to prekliatie. <laughs> no dobre, možno som to trošku e, prehnal s, tý, e, s tým slovom. e, <laughs> no však vieme. No. Ale, ale e, lebo teda vyznie to tak trošku katolicky, e, naozaj, keď e, ľudia sa ma pýtajú, ako sa modli, tak máme fantastický vzor modlitby, ktorý je očenáš, a ktorú Ježiš učí teda modliť sa svojich učeníkov, tak e, snažím sa tým ľuďom povedať, pozrite sa, je tam sedem prozieb e, v tom očenáši a modlite sa najprv očenáš. No a skúste teda nad každou tou prozbou, ukážem im to rozdelenie e, toho očenáša. Ja hovorím, skúste o tom rozmýšľať. E, myslím, že v katolíckej cirkvi sa tomu hovorí meditovať, alebo tak nejako premýšľať o tom, alebo tak rozímať. E, my evanelici teda to tak nejako až nemáme nejako v tej svojej zbožnosti zakotvené alebo vžité. No a hovorím, a to vás naučí potom modliť sa. Už len ten pomer, že tých prozieb je za duchovné veci, za príchod Božieho kráľovstva, za posvetenie, eh, ktoré hovoria o tom, že máme odpúšťať, aby aj nám bolo odpustené. A iba tá jedna prozba je o ten každodenný chlieb, teda o tieto veci tohto sveta. Je veľmi zaujímavý, že tento pomer Ježiš dáva v tejto modlitbe. Takže už to naznačuje, ako by mala aký by mal, aký by mal byť pomer veci, za ktoré sa modlíme v modlitbe a že čo tu vlastne Ježiš pod modlitbou si predstavoval. No a potom je jeden krásny text, ktorý mi sa strašne páči, e, ktorý je teda, e, už teraz neviem, či v prvom alebo v druhom liste korinským. A tam teda Apoštol Pavel e, hovorí o tom, že on tam teda rieši tú otázku tých, e, tej glosolálie teda, toho nezrozumiteľného, e, akoby tej nezrozumiteľnej modlitby. A tam hovorí, že e, my aj tak nevieme, za čo by sme sa mali modliť, ale, ale duch Boží sa prihovára za nás, aby sme dostali, teda to, teraz to parafrazujem, to nehovor, ne, necitujem presne ten biblický text, ale prihovorá sa za nás, aby sme dostali to, čo potrebujeme. Lebo my ani vlastne nevieme, čo potrebujeme. A, a mne sa ten text nesmierne páči, pretože, pretože ten hovorí o tom, že ten správny modlitebný postoj je ten, že proste sa postavím alebo klaknem si pred Boha e, na tom postoji samozrejme e, až tak veľmi, ten není rozhodujúci, e, ale že, že naozaj poviem Bohu, pane, prosím ťa, daj mi to, čo potrebujem a veď ma tak, ako ty chceš a daj mi silu, aby som to, čo mi ty dávaš a to, prečo mi ty otváraš dvere, aby som jednoducho prijal. Bez ohľadu na to, či sa mne to zdá dobré alebo nie. A ja mám teda takú životnú skúsenosť. Dvakrát v živote som sa so svojimi priateľmi e, modlil e, v situácii, kedy sme nevedeli, ako ísť ďalej. E, nevedeli sme, aké riešenie teda... Ne, my sme nevedeli situáciu, ktorá nastala vyriešiť. Tak prvýkrát to bolo, keď sme mali asi 16 alebo 17, možno 18 rokov, teda boli sme stredoškoláci a e, štátna bezpečnosť ma zobrala na výsluch No a zakázali nám stretávať sa ako mládežníkom. A <laughs> náš biskup, ktorý vtedy bol, a aj staroveň bol aj našim farárom v Košiciach, tak samozrejme to poriadne vystrašili a pravdepodobne mu hrozili kto vie čím, tak nám jednoducho tú mládež zatrhol. Povedal, že mládež nebude. A <clears throat> my sme e, sa traja priatelia, Eh, začali teda stretávať každé ráno o 6. A modlili sme sa za to, aby Pán Boh teda túto situáciu vyriešil. Lebo chceli sme sa ďalej stretávať, ale vedeli sme, že, e, proste, že, že to bola nepredvídateľná situácia v tej komunistickej dobe. Ten tlak na cirkvi bol teda enormný. E, to ľudia, ktorí, ktorí teda intenzívne nábožensky nežili, tak e, oni to nevedia a nepoznajú. <laughs> tak tri štvrte roka sme sa stretávali Eh, ja som teda bol, eh, ja som autoklampiar, takže som musel byť o 7 v práci. Tí dvaja eh, chlapci chodili do gymnázia, takže kvôli mne museli už o 6 ráno <laughs> prísť a modlili sme sa. Modlili sme sa 3 čtvrte roka a nakoniec to dopadlo tak, že ten náš farár nabral odvahu a povedal, viete čo chlapci, môžete sa začať znovu opäť stretávať, ale nebudeme to nazývať stretnutia mládeže, ale modlitebná hodina. <laughs> No, tak sme sa začali stretávať ako modlitebná hodina a všetko sa vrátilo viac menej do starých kolají. Tak to bola prvá situácia. A druhá situácia bola, keď som bol farár v Trnave, to bolo v 90 rokoch a potom v 0 rokoch, na začiatku teda milénia. A tiež sme nevedeli, e, proste, proste e, tam zase kvôli majetku a kvôli nedorozumeniam a kvôli konfliktom, kvôli tomu, že som nemal ešte ani moc veľké skúsenosti ako farár možno, tak tiež teda nastali rôzne napätia a rôzne ťažkosti a tak sme sa začali štyria stretávať, e, moja manželka, potom náš správca so svojou manželkou, to boli takí ľudia, ktorí sú mladší ako my a modlili sme sa teda, aby pán Boh vyriešil tú situáciu, ktorá tam je a pán Boh ju vyriešil neuveriteľným spôsobom. Všetci tí naši odporcovia v Trnave zostali a my štyria sme z Trnavy odišli. <laughs> proste zrazu sa všetkým otvorili dvere a my sme, my sme proste odišli preč odtiaľ e, a, a vtedy som sa naučil, že ak sa človek začne k Bohu modliť, aby Boh riešil jeho život, jeho konkrétnu situáciu, tak Pán Boh to e, vyrieši, vyrieši ale že to riešenie môže byť úplne iné, ako, ako si my predstavujeme. A že to, čo sa my musíme naučiť, a to teda hovorím všetkým a odporúčam im to ako farár, že e, musíme prijať to, e, čo Boh nám teda dáva ako riešenie. A pre mňa riešenie teda, lebo na to sa ľudia pýtajú, ako viem, že Boh mi práve toto ukazuje, tak eh, mne sa teda úplne, a toto je racionálna vec, ako by zdánlivo, a možno, že aj je racionálna vec, tak tam, kde sa mi otvárajú dvere a kde vidím, že zrazu sa mi otvára nejaká perspektíva novej práce, nového pôsobenia, tak tam som vždy vstúpil a mne sa to osvedčilo, že to bolo výborné. Že to bolo presne to, čo Boh mi ponúkal a dával. Ale ten trnavský príbeh je o tom, že ja som si myslel, že Pán Boh nám dá silu, aby sme tých svojich odporcov nejako pres, buď presvedčili. E, teraz rozmýšľam, ako použiť slovo, tak samozrejme nikoho sme nechceli zabiť, hej, <laughs> ale proste, proste alebo, alebo aby tí ľudia nám e, prestali byť prekážkou, ale ukázalo sa, že my sme odišli a tí ľudia tam ďalej sú, ďalej rozvíjajú tú prácu. Teraz po 20 rokoch som už tam bol, E, v Trnave sme boli s manželkou a s tými svojimi odporcami bývalými sme sa stretli, výborne sme sa zhodli, perfektný, perfektný vzťah sme znovu obnovili a zažili sme veľmi pekné chvíle. Takže pán Boh jedná niekedy neuveriteľne a hlavne má neuveriteľne veľa času. A nám sa zdá, že rýchlo, rýchlo treba veci riešiť, ale v skutočnosti, v skutočnosti Pán Boh rozmýšľa, jedná a koná úplne inak. Len my sa musíme naučiť príjmať od Neho to, čo nám dáva a v tej modlitbe vždy na povedať, nech sa stane tvoja a ne moja vôľa. No. Takže odpoveď farára si takú, akú takú dostal no, teraz na modlitbu. No, tam, tým, že máš nejaký presah mimo seba, tak samozrejme keď, keď e, niečo príde, tak musíš očakávať, že príde niečo, čo si si nepredstavoval alebo nemyslel, kde, kde ťa to presiahlo. Áno, presne tak. Takže to, to, to treba samozrejme túto možnosť vždy zvažovať. Toto je taká vec, e, vieš, v tom, akoby keď sa na to pozeráš s odstupom, z nádhľadu, však veď konec koncov tak e, sa z, z, z ducha na nás pozerajú tieto naše mhm. kratučké životy ľudské nám to príde, že čo všetko sa tu musí stať a tak ďalej hneď a zaraz, ale ako si povedal, pán Boh má čas. No ale druhá vec je ale aj tá, tá vec toho, že keď, keď sa modlíš vo vnútri, vieš, že, že čo, čo sa tam deje, lebo tam, tam samozrejme ja, ja mierim ako psychológ, že nejako to tak viacej popísať. Uh, keď aj, aj trochu zhrniem to, čo si povedal o oči náši, lebo veď to je modlitba, ktorá je odporúčaná rovno z najvyšších miest, ako sa hovorí, tak eh, eh, vieš, že eh, rozmýšľajte nad tým. Je to pomerne krátky text a vieš, čo, čo všetko môžeš z toho psychologického hľadiska nasadiť. Je to kratučký text, ako si hovoril, je tam 7 veršov plus teda, teda 7, 7 no, je tam 8 veršov. 7 prozieb a potom 7, tá doxológia, vieš, áno, áno, to, tá to, na, to začiatočné áno. oslovenie. A mm, ono v podstate, keď si to tak vezmeš, tak je tvorený očenáš slovami, ktoré by mali byť akoby všeobecne zrozumiteľné. Nie? Že je teda posvedca meno tvoje, ale teda to je ktoré to meno. Mm-hmm. Vieš, to je jedna vec. Druhá vec je, že kráľovstvo, ale, ale ako to kráľovstvo má vyzerať, keď príde? A, a aká je tá vôľa? Povedzme, ten chlieb náš každodenný, ten je ešte taký akoby najviac logický, lebo je najviac z tohto sveta. Ale už, už napríklad hneď s tými vinami, ako človek e, spozná, že má vinu a, alebo že sa previnila a, a, a iný si myslí, že sa neprevinila, a, ale ten druhý si myslí, že áno. E, rovnako je to s pokušením a úplne ako kategória sama o sebe je, je, je to zlé, čo je zlé a čo je dobré. Vieš, však, veď, o tom, veď tam nesúviazla dnešná veda počnúť teda filozofiou a, a, a ďalšími sa to tam premietlo, že čo je to vlastne to dobré a čo je toto zlé. Sa to tak zrelativizovalo celé. A ono sa tak na pohľad ten očenáš javí taký akoby zrozumiteľný, lebo je takým jednoduchým jazykom po, po, podaný, ktorý bol zrozumiteľný už pred tými 2000 rokmi. E, zrozumiteľný je aj, aj dnes ale iba na prvý pohľad. Na druhý pohľad, keď si to tak ako rozoberáš z pohľadu už takého toho abstraktnejšieho myslenia, že čo sa pod tým myslí, tak vlastne začneš na, narážať na problémy. A, takže potom je vlastne otázka, že čo si pod tým človek vlastne myslí, keď sa takto modlí. To je jedna, jedna otázka. Pri myslení samozrejme používaš predstavy, to používame úplne bežne, že my tak, to je, to je akoby taký pracovný nástroj, ako keď, keď niekto niečo rieši a zapisuje si na tabuľu, no tak toto máme takú tabuľu vo vnútri, že keď niečo myslíme, tak a, nám tam prejdú nejaké obrazy, koniec koncov aj a, vlastne pri týchto myšlienkach, keď sa niekto modlí, tak mu takmer určite tam nejaké obrazy, aj keď letmo prebehnú cez mysel, No a špeciálna otázka sama o sebe je, že uh, ako teda to cíti. <laughs> Asi by mal niečo precítiť pri tej modlinve. Uh, alebo to len tak ako má odrapotať, že, alebo, alebo je to len také premyšľanie a vlastne to cítenie zostane tak, tak bokom odložené, že v podstate nemusí cítiť. Uh, plus je to otázka, že bežný človek e, môže mať problém s tým, že to teda prechádza, už, už si teda aj povie, že sa bude modliť, ale no, teda popri tom, vieš, tam je nejaká vôľa tvoja a tam mu niečo nabehne, lebo zrovna e, tam niekto niečo po ňom chcel, alebo, alebo tie viny, tak mu tam nabehne hneď nejaká hádka, ktorú e, zažila a on vlastne tak od, odletí odtiaľ a potom sa zase tak vráti, že sa vlastne modlí. Alebo má taký ten ružencový prístup, že si to tak uh, postupne prechádza jedenkrát, druhýkrát a tak ďalej, entikrát. Ale vlastne on popri tom celý čas môže mysleť kľudne na iné. Že to tak beží, dokonca je to možné tak, e, tak by robiť ako takú automatizovanú činnosť, že si to tak len rapoce, tak vo vnútri dokonca to môže počuť od až ktorý si na nebesiach. Ale popri tom si tam on rozmýšľa vlastne niečo iné a stane sa to takou mechanickou uh, mechanickou činnosťou, podobne ako, ja neviem, šoférovanie, že človek šoféruje, odšoféruje ja neviem, kľudne 100 kilometrov a po 100 kilometroch sa zobudí, že už je vlastne tam odšoféroval to, ale v skutočnosti celú cestu bol myslov niekde inde a len časť kapacity mal venované tomuto. S vôľou to je tiež tak, že môže to byť také, že nevenuje tomu nejakú špeciálnu pozornosť a, a, a chcenie, že má to len také, že no dobre, tak sa teraz pomodlím, lebo to mám vo zvyku a tak, tak to teda spustí ako takú činnosť automatizovanú ale nevloží sa do toho. Vieš, že, že nejde, nejde o toto tak ako naozaj akože chcieť. Asi rozumiem, ale no, dobre no. však hovor. A, a teraz vieš, za tým máš plno takých tých zážitkov z denného života, spomienky ti nabehnú, e, citové zážitky ti nabehnú. To sú, vieš, všetko také, také procesy, ktoré tá psychológia e, popisuje a aj teda z pohľadu toho poznania, vieš, je teda, môžu byť veľké rozdiely v tom, že čo, si, čo, čo pod tými pojmami chápeš. Z pohľadu emócií, ako som povedal, môžu byť veľké rozdiely, že či sú to morálne emócie alebo vyslovene také amorálne uh, eh, žárlivosť, závisť, vieš, až takéto, alebo, alebo vlastne len nejaké také strachy tam ošetruješ z pohľadu vole, nemusí sa vložiť, môžeš, e, tie predstavy tam môžu lietať. Vieš, že z tohto pohľadu je tam veľmi veľká variabilita medzi modlením a modlením. No a mali by sme si asi povedať, že čo by mal byť taký ten, ten stav, o, o ktorý ide, že čo by ten, ten modliaci sa mal tak ako docieliť, aby to, aby to smerovalo k tomu, čo, čo je teda ten želaný stav. V zmysle aj Evanielia ako takého. <laughs> Takže skúsme, skúsme ísť hlbšie. <laughs> Eš, už, už keď si takto s psychologom, tak, tak eh, ťa trošku viacej budem tak eh, trošku šťuchať ako dobre, farára, že dobré. čo to tam máte, vieš? vieš? Dobre, ale teraz, vieš, keď ťa počúvam, no. tak e, skôr e, teraz mi prišla na um taká myšlienka ku koncu, Otázka je, že či vieme túto vec uzavrieť, ale však uvidíme, uvidíme, či vieme tieto tvoje otázky nejako uspokojivo zodpovedať. Lebo vlastne ty mi hovoríš, aspoň teda, ako by, ja teda po, počujem, ako keby si mi hovoril, že v podstate ten prístup k modlitbe e, je absolútne individuálny u každého človeka. To prežívanie tej modlitby E, to, ako ju uchopí, to, ako ju podá. Vieš, povedzme od toho, že niekto naozaj to prežíva veľmi, veľmi e, intenzívne, veľmi emocionálne, až po, e, po, po nejakého tradičného katolíka, ktorý proste zoberie rúženie za ho iba, iba, iba rabka, teda. Čiže <laughs> ten rozštýl je obrovský. Tak povedz mi ty ako psycholog, že e, ako, je, ako môžem ja ti ako farár e, dať e, nejakú proste definíciu alebo nejakú odpoveď na to, že aký má byť výsledok modlitby alebo aký je ten konečný stav, ku ktorému má ten človek dospieť, keď e, človek, každý z nás je iný a každý pravdepodobne a e, teraz hovoríme o veriacich ľuďoch, keď sa modlí, tak pravdepodobne tú modlitbu, ten rozhovor s Bohom prežíva inak. Ja som sa pokúsil teda v tom predchádzajúcom stupe povedať, že vzdal som sa nejakej takej odpovedi na to, že čo by som chcel dosiahnuť a skôr teda skúmam skúmam to, že kam ma Boh teda posúva a vedie, ale chcem povedať e, teda také možno tiež význanie, že nie som ja teda veľmi e, duchovne, emocionálne založený človek. To vždy keď sa rozprávam povedzme s nejakými hlavne teda katolickými mníchmi alebo charizmatickými kresťanmi, tak e, vždy e, si uvedomujem, že oni sú ďaleko viacej duchovne, vieš, tých, e, v tom prežívaní toho duchovna sú ďaleko, ďaleko emocionálnejší a ďaleko intenzívnejšie to prežívajú, či už, či už teda je to radosť, alebo je to možno, že pocit viny, alebo, alebo ten zápas o vyslobodenie. E, ja si tieto veci v skutočnosti samozrejme uvedomujem, že sú súčasťou môjho života, ale možno, že je to aj také, také, také, také naše to e, protestantské, luteránske, vieš, také e, možno to, tá, tá naša tradícia, tá naša zbožnosť, že nás k tomu vedie, neviem, možno, že je to možno niečo moje individuálne, ale obávam sa teda, obávam sa, ale rozprávajme sa, lebo, lebo zase ma to celkom zaujíma, <laughs> že, že zatiaľ mám ja taký pocit, že na tvoju otázku e, ako keby neexistovala uspokojivá odpoveď. No, určite je to tak, keď sa na to pozriem psychologicky. A teda pozeral som sa na ľudí, že keď sa modli, aj som sa pýtal. A konec koncov aj, aj moje zážitky sú veľmi rôzne. Ono, naozaj, tak ako hovoríš, že je to veľmi odlišné u rôznych ľudí a dokonca je to veľmi odlišné v rôznych časoch u jedného a toho istého človeka. Mm-hmm. Samozrejme. A to, a to ešte aj krátkodobo, ale aj dlhodobo máš tam obrovské možné prerody človeka, kde sa, ja neviem, z, z neveriaceho stane zrazu veriaci, alebo veriaci kolíše pod vplyvom nejakých skúseností. Čiže e, naozaj, ako si hovoril, má to veľmi veľkú variabilitu. A <clears throat> z tohto pohľadu je ale dôležité naozaj podľa mňa si aj povedať, že, že opäť nehľadáme nejaký e, vieš, že taký ten dogmatický predpis, že tak to by to malo byť a toto je jediná tá správna vec musíme tam nechať taký ten priestor pre, pre, pre to, čo je mimo človeka alebo nad človekom, určite. Na druhej strane, ale podľa mňa dajú sa, daj, dajú sa nájsť opory, kde m- môžeme povedať, že čo by tam asi byť malo, v aké tie esencie, aby, aby, aby to nejakým spôsobom smerovalo práve k, k k transcendencii, niečomu, čo človeka presahuje, že ta, to by tam malo byť. Ne, že, že na, nakoniec, nakoniec by tam tá transcendencia mala byť niekde taká hmatateľná. A samozrejme jedna vec je aj, že keď sa modlíme, že čo sa stane, vieš, a, a, klasický príklad aj s tým oča, očenášom, vieš, že čo sa má stať, keď sa modlíš odčenáš? Že, <laughs> že, čo, rovno sa zmení celý svet? Alebo, lebo, lebo to tam je povedané v, tom, v, tom, uh, v tej modlitbe. Čiže ale, ale určite vieš, že človek sa, človek sa má meniť a kam sa má meniť a tak ďalej. No skratka a dobre, no, toto by sme si mohli nejako tak akoby načrtnúť, ale máme tak polovicu relácie za nami, Mo, mohli by sme si dať e, reláciu. Pieseň. A po, a teda, to, je, to, je, to je pozorný moderátor, áno, áno. <laughs> A, a potom po nej sa vrátiť a toto si tak ako trošku viacej načrtnúť. Dobre, dobre. Tu ma teraz napadlo, e, prepáč ešte pre to piesňu, že poviem a že som ťa aj skočil teda do reči, e, že uvediem teda túto pieseň, ale skôr chcem povedať, že toto, že teraz čo nakoniec hovoríš, mi tak zrazu akoby naznačilo to prepojenie aj na túto veľkú noc, vieš, vieš, aj na to veľkonočné posolstvo. Tak dúfam, že sa nám to podarí. E, chcem uviesť teda túto pieseň, ktorú teraz si pustíme. E, je tá pieseň po rusky, je v ruštine, aj teda je to, e, aj Rusi to natočili, pravdepodobne už celkom dáv, dávnejšie, ale je to aj napriek tomu z súčasnej doby, ja neviem, možno je to 15, 10, 15 rokov dozadu a je to pieseň, do ktorej keď sa vcítite, tak budete e, počuť v nej úžasnú túžbu po normálnom živote. Veľmi emocionálne prežívanú túžbu po normálnom ľudskom živote na tomto svete. A keďže Rusi <laughs> títo naši východní Slovania, títo naši východní bratia sú neuveriteľne emocionálni, tak eh, ma to vždy, keď tú pieseň počúvam, tak ma chytá za srdce. Takže počúvajme. можно отнять жизнь? можно выключить свет. Как можно отнять мать у ребенка, которому пять лет? Нет на сцене Единственный шанс, дипломом МГУ, это мой стимул В моей же истории все по-другому Вылетел с курса, не одобрили дома Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из дома. Я слышал диагноз, я был-то в больнице Смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо Ныне ноль, желание жить не парочку лет, а минимум 30 Минимум 30, минимум 100 Никаких если, никаких но Уныние якорем тянет на дно Пора все менять, все решено Я сделал себя, чем ты хуже Ты можешь так, но чем ты хуже Хватайся за шанс своими руками Меняй свою жизнь вместе с нами see. жить просто жить. <laughs> Asi treba trošku nechať doznieť tú pieseň, predpokladám. E, aspoň teda mne určite. Ja trošku e, tak mojej duši a moje vnútri. Takže poďme teda e, na to, že e, teda kam tá modlitba nás vedie a ako nás môže tá modlitba formovať, no? Tak eh, Takže nech sa páči, hľadiska uh, eh, uh, eh, veš, Počujem. Ja, pardon, pardon. <laughs> Ja. Pán Farad nemal sluchadlá, tak on nepočul chvíľu, ale my sme ostatní samozrejme počuli. Áno, tak. Všetko je v poriadku. Dobre. Dobre, čiže zo psychologického hľadiska uh, môžeme hovoriť, že pri modlitbe prebieha v psychike nejaká súhra tých psychických procesov, Čiže keď, e, keď e, rozoberme si teda toho vzorového že? lebo naozaj je to modlitba, ktorú sa Krista teda pýtali, že ako sa má človek teda modliť a on odpovedal, že modlite sa teda takto. Hoci teda odpovedal ten obsah, ale, ale že by teda hovoril o tom, že čo tam konkrétne má človek vo vnútri robiť, to nepovedal tak priamo, ale samozrejme svojim životom áno a mnohokrát No a takže skúsme to teraz nejako mm, po tých 2000 rokoch teda s poznaním, ktoré človek má, ktoré si vybudoval na uchopenie teda psychických procesov, skúsme si to nejako tak rozobrať. Čiže mm, e, je tam teda nejaký text, kde pomerne krátky, kde sú teda používané nejaké pojmy. Tie pojmy Eh, boli teda určite vtedy známe a používali sa v nejakom kontexte. My dnes už takmer určite netušíme, tak určite v bežno, bežnej teda populácii, v spoločenskom venomí, že čo teda oni vtedy mali pod, na mysli pod pojmom teda toho kráľovstva, ktoré, ktoré tam bolo, alebo v akom kontexte teda používali slovo meno, kedy to tam bolo, čo, čo sa tým myslelo Eh, podobne viac menej pre všetky tie otázky, ktoré som hovoril ešte pred skladbou. Čiže ono medzičasom sa nám zmenilo chápanie kon- v kontexte, teda, ktoré my, my dnes pod tými pojmami chápeme, tak si dovolím teda tvrdiť, že to je významne iné, ako to bolo vtedy. A z tohto pohľadu potom do, určite dojde, došlo aj teda k nejakému posunu, že čo si my tak asi dnes pod tým predstavíme. My, my už dnes ani v kráľovstve nežijeme, takže už je to také trochu historické. E, no a e, to je jedna vec. Druhá vec je, že od toho potom sa odvíjajú aj tie predstavy, ktoré si tam človek s tým, s tým pojí. Ehm, určite sa mu tam naviažu veci, ktoré mu tam e, vložia ľudia, ktorí formujú teda jeho, jeho chápanie kresťanstva a jeho prežívanie kresťanstva. Čiže tam človek e, si žne teda to, čo, akým spôsobom kresťanstvo uchopil alebo ako, ako mu bolo vložené do duše, keď, keď povedzme hovoríme o deťoch. No, pán Farár niečo hovoril, alebo teda moji rodičia niečo hovorili, alebo teda e, keď, keď sme mali hodinu náboženstva, tak sa tam niečo hovorilo. A toto vlastne dotvára kontext, ktorý, ktorý on má teda pod, pod chápaním tých pojmov, ktoré, e, ktoré si takto v mysli medituje. Meditácia je teda orientálne slovičko, je to z latinského meditácio a, a je to západný pojem. Čiže to je také, také rozímavé premyšľanie, by sme to mohli nazvať No a čo je dôležité z psychologického hľadiska, keď takto si my dáme do centra vedomia nejaké myšlienky, tak uh, tie pojmy a, a tie myšlienky, to znamená v súvislostiach medzi sebou, aké sú tie pojmy použité, tak oni vytvárajú nejaký, nejaký, nejakú citovú odozvu. Tá citová odozva môže byť rôzna v čase, samozrejme, jednak keby sme sa modlili od odčenáš, ja neviem, 200 krát denne, tak e, e, by tá odozva bola významne menšia, lebo by sme to tak akoby trochu sílili, vy, vy, vyžmýkali to. To neznamená, že, že si to človek nemôže vytrénovať, ale, ale taký bežný človek, keby to tak prepiskol, tak už potom tú odozvu nebude mať a sa mu to tak zmechaničtieva. A mhm. druhá vec je, aj, e, že sa to zasadí do kontextu e, svojho prežívania, ktoré aktuálne cíti. Čiže keď asi mu zomre niekto blízky, tak e, tá modlitba bude podstatne iná, ako keď, keď je svet gombička a cíti sa šťastný, alebo naopak, keď, keď prišiel z roboty celý vyžmíkaný a, a už vlastne ani už by len tak, ako, len tak sa dolacivel. A to vtedy, keď, ma, keď sa má tak pomodliť, tak to citové samozrejme odozvu mať e, nebude. E, čiže od toho v kontexte týchto dvoch, e, akoby z jednej strany myslenia, z druhej strany cítenia sa potom aj premietajú teda predstavy, ktoré máme ako teda takú, taký ten pracovný stôl. A samozrejme je tu otázka aj zvyku a, a vôle cenia, že či sa chcem pomodliť alebo nechcem. Je to len mechanická záležitosť. Celkový postojový rámec, e, ako to chápem, e, to sú rôzne, rôzne veci. Ďalšia vec je, že keď teda pracujem s emóciami, tak naozaj je dôležité, že aký druh emócií to vo mne vyvoláva. Keď e, som si nedal moc veľkú námahu, Eh, chápať tie pojmy, ktoré sú tam použité. A mám to vyslovene, že som to ne, nepracoval, akoby ne, nerozvíjal, ne, ne, nesnažil sa hľadať, čo sa pod tým myslí a z rôznych zdrojov a nevy, nevyhľadal som si, mám to len tam tak zavesené, že tak, to by sa to asi malo. No tak e, potom aj v závislosti od toho je aj tá citová odozva. No a keď tá citová odozva tiež vlastne nerozlišujem, že aký druh emocií prežívam, tak e, tiež to môže byť mm, vlastne relatívne úplne chladné. Sú to samozrejme také kombinácie, že človek môže mať rozvinuté pomerne bohaté poznanie, poznanie teda toho, že, čo, čo sa pod tými pojmami myslí v kontexte teda, ja neviem, poznania kresťanstva, ale je skôr racionálne založený a tá citová odozva je pomerne vlažná. Naopak, a to sú tí racionalisti, ako Michal hovoril, alebo napríklad môže to byť hlavne teda citová vec, že ja sa do toho tak citovo vložím, ale v podstate nerozvíjam moc to poznanie, že čo to tam je pod tým myslené a ide hlavne o ten prežitok a to sú potom tí ľudia, ktorí, ktorí sú tí, čo, čo, čo teda Michal nazýva povedzme pietisti, alebo teda charizmatici. Alebo to môže byť vyslovene pre niekoho v takom jezuitskom slova zmysle taká, také vyslovene, poviem tak v úvodzovkách, športové cvičenie, že si poviem, alebo, alebo môžem byť niekde v, v nízkom ráde u mníchov, kde sa tak pestuje železná disciplína, jednoducho príde hodina daná na modlitby a ide sa. Tak sa modlí, modlí, modlí Vtedy je to hlavne záležitosťou zvyku a môže to byť hlavne taká vôľová záležitosť. No a z tohto pohľadu a, a, a, a nemusí to byť až tak citovo prežívané, je to otázka v podstate také, také tej koncentrácie, pozornosti a, a idem a snažím sa vedomie skoncentrovať, e, snažím sa z, zamerať sa na to, aby som to robil ale cítenie nemôže zostať vlážené. Aj to poznanie nemusí byť až tak rozvinuté. Naozaj je to o tom, že kam sa človek akoby, mm-hmm. akoby pustí do ktorých smerov. Ale my sme si hovorili teda z, z takéhoto hľadiska uh, už minule a, a z viacerých strán, že ono práve dôležité sú tie synergické efekty medzi týmito oblastiami. Mm. Čiže No to si aj psychológovia lámali hlavu nad tým, že či teda poznanie nejakým spôsobom vie ovplyvniť to, čo cítime. V psychológii sa vie už mm, v podstate od počiatku, že naopak ako mm, cítenie môže významne ovplyvniť to, akým spôsobom myslíme. Konec koncov v školstve sa snažíme mm, mať, pestovať poznanie také, ktoré je živé. <laughs> Čiže vlastne poznávať napríklad tak, aby, aby to bolo prežívané zároveň a aby aj vlastne sa otvárali horizont a chuť do toho ďalšieho poznávania. A podobne je to s vôľou. E, pravidelnosť nás môže podržať e, vlastne v tom zmysle, že e, také platí pravidlo rytmus nahrádza sílu. Čiže Ehm, ľudia obyčajne preceňujú to, čo môžu dosiahnuť jednorazovo po nejakým, nejakom koncentráciou vedomia a zväčša poceňujú to, čo e, môžu vypestovať pravidelným, nejakým pravidelným zvykom. Čiže mm, môže to byť tak, že keď to robíme tak pravidelne a pomaličky kúskoch sa zlepšujeme, tak viete, to je ako v športe asi toho veľa nedosiahnem, keď e, si poviem, že idem skákať do dialky, že te, teraz sa poriadne rozbehnem, dám do toho všetko a skočím. Ale môžem teda rozvinúť pomerne dosť, ak to budem vytrvalo trénovať roky, rokuce, tak potom sa môže naozaj stať, že skočím celkom ďaleko a rozhodne by som to na začiatku nepovedal. Mhm. No a <clears throat> dá sa ísť ako z psychologického hľadiska ešte ako podrobnejšie, že naozaj si treba predstaviť, že je dôležité pri tom poznávaní, e, že ako, ako naozaj rozvíjam tie pojmy a kontexty súvislosti, ktoré tam mám, tak je to, čo, čo to je za kráľovstvo, čo je to, čo je to za vôľa. Mm-hmm. Môžem, môžem nad tým naozaj ako to skúmať, môžem hľadať, e, nemusím ja rovno ako <laughs> študovať e, zvitky z Kumránu a, a teraz ako hľadať, čo tam tie staré kultúry ako mysleli a naučiť sa ja neviem, aramejčinu alebo, alebo starú grečtinu. E, ale môžem, ale je pomerne dosť okolo toho aj, aj literatúry, alebo, alebo si môžem len vypočuť prednášky niekoho, kto sa tým vlastne zaoberá kto tú prácu akoby urobil za mňa a kto mi teda tie súvislosti rozšíri. Ono, to že, to, to, že sú tam verše, tak e, ono v skutočnosti, keď človek po nich ide, môže sa dostať veľmi ďaleko. Môže sa dostať až naozaj k rozvinutej angelológii, v podstate čo verš. To nejaká hierarchia a aj tú hierarchiu v zmysle, ja neviem, uh, Eh, Dionýza a Areopagitu, mm-hmm. ktorý tie, tie hierarchie ro, rozvíjal, alebo respektíve chóry anielské. Eh, aj to je ešte vlastne možné rozvíjať tak, že, že kde teda konkrétne ten chór pôsobí, čo, čo sa vlastne pod tým myslí. Dá sa ísť z tohto pomerne ďaleko, ale E, to, že kam treba ísť ďaleko, no nemá byť účel, akože samoučelná hra nejakého poznávania len takého racionalistického. Naozaj ide o to, aby človek e, vlastne pod tými pojmami, e, keď, keď teda myslí, aby to poznanie bolo živé. To znamená, aby, aby k tým jednotlivým pojmom aj niečo prežíval a prežil. A keď k tomu niečo prežíva a prežije, tak sa mu vlastne napojí k tomu aj, aj citová vrstva, a teda no, vlastne citová dynamika. A on potom, keď, keď e, dôjde ďalej a ďalej vlastne k tomu ďalšiemu a ďalšiemu opakovaniu očenášu, tak sa to môže vlastne stať až aj kľudne poznávacím procesom, že ho môžu napadať ďalšie a ďalšie veci a súvislosti, ktoré tam predtým vlastne nevidel. Ale to, čo je dôležité, je, že nejde ani tak o to, aby to bol samozrejme poznávací proces, to by bolo to by bola naozaj meditácia, ale ak, ak to má byť modlitbou, tak je dôležité, aby, aby sa tie pojmy, aby oni hriali, aby neboli len také vlažné a oni sa stávajú e, potom e, podnetom preto, aby sa rozohriala aj emocionalita. Čiže mm-hmm naozaj, ak človek e, chápe tie jednotlivé pojmy, ktoré sú, ja neviem, v tom prípade v očenáši použité a chápe ich tak e, ako naozaj kozmicky, ako naozaj, že e, tam vidí za tým až, až vlastne anielské hierarchie a pôsobenie v kozme, tak to môže vyvolať veľmi vážne emócie u neho a keď, keď si to takto prejde a rozohrá vlastne celý, celý cel, celú angelologu, celý, celú tvorbu kozmu a, a vlastne človeka a tak ďalej, tak on si to len prejde, akoby zopakuje ten text a, a má zanechá to samo o sebe veľkú citovú odozvu, do ktorej keď sa ešte vloží, naozaj, že ešte ju aj prežije, čiže jedna vec je, že, že človek môže pri modlitbe, keď tam má teda text, tak byť tak trochu akoby filozof, a môže byť ten racionalista, osvietenec, ktorý je naozaj až taký, taký, taký, taký trochu ma, malý Tomáš Akvinský, keď to tak poviem, ale však vieme, že doktor Angelikus Uh, e, tak to, to by sme sa asi ťažko chytali, ale ne, ne, nejde ani tak o to. Ide o to vlastne, že naozaj, aby tie pojmy, ktoré tam má a môžu byť aj ako také, také aj z obyčajného života, aby, aby hriali, aby ho tak rozenietili, potom on k tomu vie pripojiť vlastne to, že sa, a to, a toto je také, tak, taký trochu filozofický rozmer. Potom vlastne sa zapojí do toho tá emocionalita a môže byť v tom momente aj teda charizmatikom. Môže to tak naozaj prežiť taký trochu františkán, povedzme, kde to tak e, sa do toho ešte just vloží tá duša a naozaj si dá teda námahu, aby, aby to, čo prežíval, aby boli morálne emócie, aby to nebolo egoistické a, a zvieracie, alebo len také, mm-hmm. že na mňa, ale naozaj, aby ma to, aby ma to presahovalo, aby som, aby som e, vlastne cítil niečo, niečo čo, čo zo mňa vychádza a ide smerom mimo mňa, niekde aj do kozmu, k iným ľuďom, tam môžu byť ako rôzne, rôzne teda tie prúdy, a keď to tak naplno prežijem, tak tá modlitba sa stane niečím, čo ma mení, čo ma zásadne mení. Citovo ma to mení. No a popri tom to môže mať ešte aj tak, že, že si tak zaužívam, že teda e, naozaj to mám nejako tak pravidelne a že si poviem, že teda tá modlitba nie je len taká obyčajná prúpovitka, ktorú si len tak pripomínam, aby som, aby som bol teda kresťan, ale že to je niečo, čo, čo keď, keď naozaj zo mňa vyteká, že to je ako, ako, keď, ako keď je v kostole to kadidlo, tak z mojej duše sa znáša taký ten dym smerom hore a že to má teda význam pre svet a že teda keď, keď toto pravidelne robím, tak som si istý, že jednak eh, ja sa mením a jednak aj, že teda mením, mením týmto svet. A naozaj, keď si zoberiete, tak sú nízke rády, Uh, povedzme v, v, v, v, Gré, v Grécku, čo tam je tam tá horátos, tak tam, tam je jedna z tých, z tých alkidických výbežkov a je tam nejaké takéto územie, je tam vlastne taký nízky štátik. A oni sa tak akože modlia za takých a za takých a majú to ako, že, že sa modlia za tých ľudí. <laughs> Povedzme nejakých štátnikov, aby, aby, a oni majú až také presvedčenie, že menia tým svet tou modlitbou. Ale môže to byť aj také, že, že to beriem tak, že to je vlastne aj osobný rozvoj. Naozaj, keď, keď ja sa mením, a, tý, a, a tým prežívaním silným, citovým a morálnym sa naozaj mením, tak potom to má význam aj teda pre svet, aj pre mňa, lebo, lebo sa so mňa stáva postupne iný človek a to sa vlastne ukáže hlavne teda, keď, keď, si, keď človek pospí, tak na druhý deň je vlastne zmenený a potom mu to ide ľahšie a inak, aj, aj inak žije. A ja teda tvrdím, že v tom finále vlastne keď si to takto človek rozoberie, že naozaj využije všetky zložky modlitby naplno, tak to je, to je nejaká taká činnosť, ktorá sa v cirkvi robí a odporúča. Vlastne nie, nie, že by sa to nakazovalo, ale v podstate sa to tak ako hovorí, že taký ten poctivý kresťan by to mal robiť. Také, také tiché odporúčanie. A ja teda tvrdím, že to je vlastne v princípe niečo, čo človeka bude budiť akoby z toho sveta fyzického do toho sveta duchovného. Že naozaj, keby ten človek si dal záležať, že rozvíja tú pojmológiu a toto poznanie, ktoré k tomu má spojené, to poznanie je živé, že preteplí tie pojmy tak, že v podstate stačí mu len si to akože spomenúť a mysleť a hneď to rozohrá teda jeho dušu, rozohreje ju, do ktorej keď sa vloží a ešte tam pridá, tak, tak bude cítiť mm, akoby celkom konkrétne prúdy, ktoré z neho vytekajú smerom von. Bude cítiť konkrétne naozaj akože zážitky k tomuto, v tomto smere. A ešte keď do toho vloží samozrejme aj vôľu, tak toto je presne ten, ten, tá vec, ktorá nakoniec z psychologického hľadiska je to veľmi podobné tým budičkom, ktoré ktoré ľudia teda majú, keď, keď, keď sa chcú precitnúť do, do sna, že, že ich to tak budí a ktoré naozaj vlastne, keď, keď sa nad tým človek zamyslí, tak e, naozaj tie nízke rády, oni aj keď sa tak budia a teraz majú tie pravidelné časy pre modlitby, tak je vlastne celkom logické, že ich to tak ako budí do tých vnútorných e, rovín, no, no, do vnútorného prežívania, ktoré je nezávislé na, a zmyslovom prežívaní. A tam niekde vlastne môžeme potom hovoriť o, o prameňoch e, takého toho nového kresťanstva, ktoré ale e, aké teda je? Lebo je to čisto charizmatické? No je to aj charizmatické, ale nie len prečo? No lebo je tam aj to myslenie a poznávanie, ale nie je to len také, taký racionalizmus, lebo tam je aj to citové. A je to zároveň aj vlastne také, že systematické, je tam aj to, to úsilie človeka, bez ktorého by to teda nešlo, ale zároveň to nie je vydreté, lebo veď pri, tom, pri tej modlitbe nejde, že teraz ja musím niečo toto a toto dosiahnuť, lebo v skutočnosti na, na, na začiatku je tá motivácia, že prečo to teda robím? Robím to pre seba, aby som ja, neviem, bol taký alebo onaký žrec, aby som niečo videl, alebo aby som niečo dokázal a mal možnosť akože používať duchovné sily a tak ďalej, no to no vlastne takto človek ďaleko nedôjde, to sa no takto sa to, takto sa to nedá. Bože, eh, dá, dá sa niečo, ale, ale to nakoniec človeka len tak akože pomýli. Ale keď tam má vlastne hneď od začiatku akoby tú motiváciu takú, že mu nejde o neho samého, a vec rovno tam má, rovno tam má povedzme toho očenáša, kde má <laughs> kde tam nie je nikde to, že teraz on musí, neviem, to a to, ale celý čas sa vlastne držal textu, ktorý bol, ktorý bol odporúčaný rovno z najvyšších miest, ako som povedal v odzovkách. Tak vlastne to je cesta, ktorá je taká nakoniec ako prirodzená, že aj, člo, aj sa človek snaží, aj potom keď, te, keď to príde, tak vlastne dostal milosť. Ale zároveň, e, zároveň sa snažil vlastne meniť sám seba k lepšiemu aj svet a, a, a, a morálne sa akoby zušlachtiť, očistiť ale zároveň aj rozvíjať akoby to poznanie, takže to je jedno s druhým, tými synergickými efektami sa dá dosiahnuť pomerne významné, významné zážitky a nemusí teraz hneď sa človek akoby precitnúť akoby mimo, mimo takého toho bežného zmyslového sveta. Človek, keď naozaj prežije silný morálny zážitok, tak aj to stačí, lebo vie, že po ňom, po, po, po takomto sil, sil, silnejšom citovom zážitku, po zážitku, ktorému vlastne akoby dáva aj síly, aby poznával ďalej a, a rozvíjal svoje poznanie, tak on vie, že sa zmenil a on, to, on tú zmenu cíti. Necíti ju len vtedy, ak tak to len tak vlažne prežil. Ale môžem ak to prežil tak silnejšie, môžem, môžem tak Peter, on niečo. cíti, že, že sa zmenil. Áno? E, tak e, teraz dám ti takú osobnú otázku. Je to tvoje osobné význanie, čo si teraz povedal? A, a, áno, aj toto je moje teda osobné vyznanie. No tak to ti ke... veľmi pekne ďakujem teda za to, že si takto otvoril svoju dušu psychologa no však e, to, to, to je tá misia, vieš, že hej, hej, hej. E, keby, keby to nebolo, tak, tak čo by som tu hovoril, vieš, takže sa snažím akoby, e, a naozaj s očenášom som si teda prežil veľa a naozaj teda tvrdím, že je tam celá angelológia skrytá, že to má systém, Malo by sa o tom hovoriť ako celé relácie. Áno, systéme. môže to byť. Vieš, môže to však, byť. Ale vôbec vieš, nepopieram, že, že aj povedzme, ten aspekt tam je. Áno, hej, jasné. Hej, s tou angelológiou je to také, vieš, že nie, nie, je, to, nie je to rovno v Evangeliu, vieš, sú, sú akoby tí cirkevní otcovia, ktorí ešte tak... Eh, áno, áno ja to nechávam tak... na, mojim východným bratom, vieš, či už no. grekokatolikom alebo pravoslavným. No, napríklad. Takže, Ale vieš, že nakoniec, nakoniec aj čítal. tak si musíš nejako to, ten svet vysvetliť, že... Hej, hej Ide o to, že ako, ako, ako by to duchovné pôsobí, ako sa to prejavuje, ako je to, že ty sa tej angelológii viac menej nevyhneš, a, a tá angelológia je v, západ, na, v západe, však veď Tomáš Akvinský, neviem, však uh, suma... Doktor no, Angelikus. No, čiže uh, tie jeho sumy a... No, <clears throat> takže to, to, to tu máme. Jednoducho tomu poznaniu sa nevyhneš, čiže No dá sa ísť pomerne ďaleko a naozaj to môže byť také, že ten samotný odčenáš, keď nie je len taký mechanický, ale naozaj to rozvíjaš, naozaj to preteplíš a naozaj sa do toho vložíš a naozaj pravidelne a môže, môže to byť vlastne niečím, čo ťa vnútorne naozaj budí a, a zobudí mm-hmm. do, do, do, do, do takej tej duchovnej skúsenosti. Mm-hmm. To neznamená, že <laughs> to už je všetko, vieš, ale, ale tvrdím, že v skutočnosti aj modlitba, ak je teda poctivá, a, po, a asi sa zhodneme na tom, že tá, tá poctivá modlitba by mala byť, že ju človek tak akoby náplno e, prežíva, náplno cieľi, chce, že naozaj sa tam vloží cel, celá tá škála akoby jeho schopností a procesov No tak, tak vlastne aj tá modlitba, to môže byť aj, aj zdravá, aj, aj, aj ďalšie, vieš, ono v skutočnosti na tom obsahu mm, a samozrejme aj záleží, ale vlastne aj nezáleží. Vieš, že už potom nakoniec, vieš, je toľko toho, čo môžeš rozvíjať a ako, ako, ako obsah vložiť do tých svojich modlitieb, že, že pri dobrej vôli si už človek niečo nájde, čo jemu jemu vyhovuje, čo, čo jeho osobne oslovuje a o to práve ide, že nemalo by to byť len akoby nadiktované zvonku, ale tam je potom priestor pre e, osobný osobnú pe- personalizáciu, keď to poviem tak abstraktne, vieš. Hej. No dobre, ja by som teda e, zareagoval <laughs> na, na toto tvoje pre mňa teda veľmi, veľmi pekné, až by som povedal nádherné význanie osobné, Eh, čo je veľmi vzácne v dnešnej dobe. Čo to znamená osobné význanie? No teraz nám podľa mňa, ak sa mýlim, tak ma Peter nech opraví, Peter nám teraz povedal, ako jeho modlitba formuje, ako jemu krok za krokom, ako ide v tej poctivej modlitbe, aj keď nie vždy všetkému rozumie, aj keď niekedy možno eh, ten presah emócií, E, vôle a ja neviem čoho všetkého, e, možno, že celkom nevie uchopiť, ale pochopil, že keď ide krok za krokom poctivo v tejto stránke, tak nakoniec ide dopredu. Tak ako teda, ako povedal ten príklad o tom, že keď niekto začne trénovať skok do diaľky, tak proste nemôže človek sa rozbehnúť a skočiť. Teda môže, ale neskočí, e, neskočí ďaleko ale keď ide krok za krokom a cvičí a trénuje, tak potom dosiahne celkom pekný výsledok. Takže toto je podľa mňa to, čo nám Peter teraz povedal, je osobné význanie. No, to, to, to, takto, ako si to povedal, sa, sa pod to podpisujem. No, výborne. Tak a druhá vec je teda tá, že potom je tam naozaj aj to, vieš, že potom vidíš akoby s odstupom času aj tie zmeny, o ktorých si hovoril ty. Vieš, že, Áno, presne že, tak že, že tam spoznáš potom, že, že ten osud sa nejako zmenil. Aj, mhm. aj osud, aj, aj človek sa duševne zmenil. A, a, a vidíš, keď, keď, to, keď to tak porovnáš akoby s ostatnými, tak e, vieš, po, po nejakých tých rokoch vidíš, že tá, tá duša je, je iná ako, ako duša, ktorá to nerobila. A to. Vieš, že hej, hej. Po, potom naozaj vidíš, že mm, tá, tá duša, ktorá to takto akoby robí, že naozaj ro, ro, rozhnieti tie emócie, čo je akoby ten olej a naozaj sa tak akoby rozsvietí aj to poznanie, tak naozaj je to niečo také, ako, také svietivé. No a keď teda odtiaľ premostíme k tej veľkej noci, ktorú teraz vlastne máme, ktorú nemôžeme vynechať, tak uh, z, z, z, hovoril som to aj, aj v relácii, ktorá, ktorá teraz uh, vlastne išla paralelne, že, že že v, čo, v čom je vlastne akoby to, to zmrtvých stane dnes v takom malom si človek môže ako prežiť. Vieš. A to, to, to či je to vlastne to, čo by psycholog povedal, že je to nejaké také to premáhanie takých tých tej, tej temnoty vieš, takých tých moderných depresí mhm. a mhm. skľúčenosti, frustrácií a podobné, podobných takýchto, čo nás tu vo veľkom decimuje, alebo úzkosti, strachov a a obáv, vieš, že to je niečo, čo, čo by sme mohli povedať, že to ti v, to je v konečnom dôsledku tá, tá tma tej smrti, takej, takej tej malej, ale ono, keď si to rozobereš, tak ako psychologicky, že to vidíš ako diagnozu, že kam to môže až zájsť, no tak ono to naozaj, akože postupne to k tej smrti ide, vieš, že depresia ťa môže úplne ako vypnúť, že už sa ani, ani nemáš chuť hýbať a celé telo je vypnuté, že už si, už si tak taká vlastne trochu žijúca mŕtvola, taký, taký zombie, alebo, alebo potom, ja neviem, môžeš naozaj akože to, to až dotiahnuť tak, že, že vlastne máš potom nejaké samovražené sklony a začneš o tom premýšľať, alebo to dokonca začneš aj e, sa o to pokúšať. No a, a, a vieš, a toto je niečo, čo keď, keď toto takto vnútorne robíš, tak to vlastne rozsvecuje e, to vnútorné svetlo, ožíva tú dušu Mm-hmm. Je, je to taký ten tie, tie rieky života a, a, a svetlo sveta, ako, ako je to popísané povedzme v Jánovom evaníliu, to je doslovne a do písmena to potom vidíš v ľudskej duši a je to niečo, čo potom premáha premáha práve tieto sklony, ktoré keď zase sleduješ, že skade idú, no tak tak je tu práve z filozofií, ktoré ti hovoria presný opak, že a morálka toto neexistuje, a vlastne čo je to zmysel, to si len treba užiť. No ale keď už si všetko používaš, a už, už ťa to vlastne nebaví, tak čo je potom, o čom je ten ľudský život? No a vtedy ťa to prikvačí, vieš, tá, tak také tie frustrácie, depresie a, a tak ďalej tak tam, tam sa ukáže potom e, sila filozofia. To, to je badať ten rozdiel a to, to je podľa mňa taká <laughs> taká malá veľká noc, vieš, že, ktorú, ktorú tak človek má. Vieš, že samozrejme prichádzajú skúšky, tu ti niekto zomrie, tam ty máš nejakú chorobu a zrazu už je to mm. vážne a, a už aj tak vidíš, že možno aj zomrieš, alebo už ti, už ti veľa času nedávajú a tak, mm. vieš, že tam, ako sa hovorí, memento mori, memento morti. Tam sa ukáže sila filozofie, takže toto je, toto je niečo, čo, čo by sme mohli tak preklenúť, akože k Veľkej noci v takom, v takom malom, že čo by ten moderný človek mohol k tomu ako povedať. Ono nakoniec to nie je také, že a to, to tam bola nejaká udalosť, ktorá možno pred 2000 rokmi snáď tu nie, nie, niekto pobehuje a predsa, predsa vstal z mŕtvych a tak ale, ale vlastne tu, tu, tu, tuto my zažívame deň čo deň. Vieš, mm. že ti príde ten človek k tebe a teraz príde s tým problémom a teda pomôžeš mu, alebo nepomôžeš mu. Máš tú silu, alebo nemáš tú silu. Vieš, kde, kde, kde ju nájdeš? No jasné, no. jasné. No? Tak to je celý, to je vlastne celý ten proces, o ktorom človek rozmýšľa a to je vlastne aj, aj vlastne práca, ktorú konám že hľadám tu teda, ako, ako povedať človeku toto, toto posolstvo. E, toto, čo si ty, ale chcem teda povedať ešte k tomu, čo si bravel, e, že ty si nám vlastne e, hovoril to, a ja to teda nazvem tou našou rečou, teda v tej, povedzme, našej protestantskej evangelickej terminológii, ty si hovoril o procese duchovného rastu. My to teda takto nazývame, Eh, Apoštol Pavel eh, to pomenuje eh, v tej slávnej hymne lásky, že keď som bol ako dieťa, hovoril som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, tak zanechal som detské spôsoby. Hľadel som ako dieťa v zrkadle, ale teraz vidím i v celosti. Vidím to reálne. Ne, ne, nepozerám sa už na tieto veci, nepozerám sa na tieto veci ako dieťa, ale pozerám sa na ne ako dospelý muž, ktorý už má plné poznanie. Alebo teda to poznanie, ktoré Boh potrebuje, alebo uznal za vhodné, aby som ho mal na tomto svete. A myslím si, že <laughs> vieš, rozmýšľam už piat, e, na tom piatom pokračovaní a budem rozmýšľať samozrejme aj ďalej, že aký, aký by mal mať úžitok vlastne ten poslucháč náš, spoločný z týchto našich stretnutí a rozhovorov a vlastne musím povedať, že tak postupne prichádzam akoby na tú odpoveď a tá odpoveď je, že e, ty mu komplikuješ život ako psycholog, ja im komplikujem život ako farár, e, týmto bežným našim ľuďom, ktorí, ktorí, no. ktorí tu žijú proste. A, e, ale všetci cítia, že čo si teda predsa len máme nejaké poznanie, máme nejaké zážitky, máme nejaké skúsenosti, však už máme nakoniec aj svoje roky. A, a <clears throat> že to, čo teda môžem na toto tvoje povedať, tak je, že e, naozaj sa teraz modlím v duchu, aby to tých našich poslucháčov priviedlo k tomu poznaniu, že Ježiš není v hrobe, že je tu, že žije a že keď sa ho chopia, takže aj on im dá život. No, uh, to je veľmi dôležité, čo som povedal, pre mňa je to dôležité teda. Ale teraz ti chcem povedať e, na celý ten tvoj príbeh, ktorý si tam tu hovoril e, v tejto druhej hodine. Uh, opäť jedno také svedectvo alebo taký príbeh, ktorý uh, teraz prežil som v poslednej dobe. E, neviem, či poznáš biskupa Trstenského, katolického biskupa na spiskej kapitule. Možno si to meno počul, alebo nie. E, on okrem toho, že je biskup, e, posledné dva roky, myslím, plus minus, no neviem presne, kedy sa stal biskupom, tak je vynikajúci novozmluvník. Naozaj je, naozaj je, veľ, je veľmi dobrý odborník na novú zmluvu a naozaj, e, keď keby si, keď máš chuť a čas a keď si prečítaš nejakého komentáre teda k novej zmluve, tak sú výborné, takže vrelo odporúčam. A nielen tebe, ale aj tým, ktorí nás počúvajú. A e, tento človek e, mal e, teraz niekedy, neviem, pred pár týždňami alebo mesiacmi, už neviem, mal na omši naozaj takú, takú veľmi hlbokú veľmi úprimnú modlitbu, ja som to cítil ako veľmi úprimnú modlitbu, kde prosil všetkých tých, ktorých katolická církev na Slovensku zranila na, za odpustenie. A keďže je to človek, ktorý, ktorý e, je nielen teda v tom postavení biskupa, ale aj vzdelaný, je, aj vie, o čom hovorí, e, má tie veci premodlené, e, prešiel týmto duchovným rastom, o ktorom ktorým si prešiel aj ty teda, teraz to už môžem takto povedať, vieš, pre mňa bolo veľmi silné, keď prosil, že prosím bratov evanielikov za všetko to zlo, ktoré sme im spôsobili v dobe protireformácie, v dobe rekatolizácie, keď sme ich nutili, aby, aby opäť sa vrátili do katolickej církvy. A vieš, e, zrazu som cítil, že to není, že to nie je, nie je také kliše, že, že to poviem. Lebo dnes sa veľa ľudí modlí trebárs, aby, že prepačte nám e, naši židovskí bratia za holokaust. Ale častokrát to cítim, že to je taká... Samozrejme sú to veľmi zácne slova. Tie slova sú veľmi zácne, ale, ale častokrát je to iba tak, že, že som to povedal. E, ale u ňa to bolo cítiť, že to je naozaj čosi, čo je prežité. A bolo to veľmi silné emocionálne pre mňa a veľmi som sa z toho tešil. A na, zároveň som teda prežíval to, že, <laughs> že v tej modlitbe a v to, tej prozbe odpustenie je zároveň len byť zostanete pekne evanielikmi takými, akí ste, pretože my vás nechceme na silu ťahať do našej církvy. On to samozrejme takto nepovedal, ale bolo to tak cítiť. No a chcem ti povedať, že tie emócie, ktoré tam v tom boli, a e, toto svedectvo, ktoré ti ja hovorím, to má veľa mojich priateľov a veľa mojich kolegov, ktorí teda si to vypočuli, lebo dá sa to nájsť kde si na tých sociálnych sieťach. Tak e, e, človeka, ktorý, myslím si, že keď sme sa bavili o tom, že čo je Božie kráľovstvo, e, čo to znamená, posvedca meno tvoje, o ktorom by sme sa bavili o tom, čo to znamená. E, znamenajú teda tieto pojmy staré 2000 rokov očenáši, tak by ich vedel vysvetliť lepšie ako my dvaja, pretože je naozaj profesionálny teda novozmluvník. Tak e, voči nemu som zažil včera, e, mali sme tu v Banskej Bystrici e, veľkopiatočné bohoslužby, e, e, kde boli prakticky všetky protestantské církvy a všelijaké tie protestantské spoločenstva, ktoré tu sú. A bolo tam asi 400 ľudí. A <laughs> jedna pani e, mala osobné svedectvo o tom, ako ona prijala Boha do svojho života, ako <coughs> proste Ježiš sa stal živý v jej živote, ako jej odpustili jej hriechy, to sú tie naše také protestantské svedectvá, ktoré my akože máme radi a radi ich počúvame, ako človek zmenil svoj život, že e, neveril v Boha a teraz verí v Boha a kráča teda s Bohom a Ježiš je pre ňo dôležitý. A ona to hovorila neuveriteľne jednoduchými slovami. To boli tak prosté slova, <laughs> že, že mne to dých vyrážalo proste, ale zároveň to bolo tak neuveriteľne silné svedectvo, že on, tá, tá žena, ona teraz e, robí maserku, e, takže neviem, aké má vzdelanie, však to, ale však na to samozrejme nezáleží, tak e, naozaj veľmi jednoduchými slovami povedala, že e, má od Boha dar, že dokáže, keď sa dotkne e, človeka a prejde mu chrbticou, tak vie dokonca diagnostikovať eh, choroby, ktoré má v tele. A že tento dar naozaj má a chodia za ňou ľudia, ktorí teda ona, ona vie takto po, eh, nielen chr, chrbát do poriadku, ale vie im povedať, že vieš čo, choď ty za nejakým takým lekárom alebo za takým, alebo urob toto a toto, aby si sa vyliečil. A hovorí, že pokiaľ nemala Ježiša vo svojom živote, tak e, ona teda to povedala tak, že ju ovládal diabol, ktorý proste je tento, ju viedol k tomu, že ako náhle ona nejakému človeku pomohla, tak celá tá choroba prešla na ňu. Tak možno celkom ma zaujíma, čo povieš za to ako psycholog, ale e, je z toho vonku, je teraz teda kresťanka, <laughs> charizmatička, a chodia za ňou teda, chodí, chodí za ňou veľa veriacich ľudí, bola za ňou aj teda moja manželka a je veľmi priateľská, je veľmi milá, e, druhýkrát sa vydala, pretože to prvé manželstvo teda nejako stroskotalo a teraz má aj veľmi príjemného muža druhého a super to funguje a na mňa teda to je, to chcem teda povedať ako ten rezultát, že to je svedectvo pôsobilo presne tak veľmi silne emocionálne, ako to svedectvo toho biskupa Trstenského. Ja nebudem ani katolík, nebudem ani charizmatik. Ja som proste ortodoxný luterán, to, tomu sa hlásim a te, neviem si už predstaviť, že v tomto mojom veku by som e, teda z tejto línie duchovnej nejako, už, e, nejako veľmi vybočil. Možno áno, ale teda neviem si to predstaviť. A, a to je to, čo si ty vravel o, modlitbe, o poctivej modlitbe, vieš? Preto o tom hovorím. Poctivá modlitba nezáleží na tom, či sa ju modlí e, katolický biskup, ktorý má e, špičkové teologické vzdelanie, alebo či sa ju modlí nejaká, nejaká charizmatička, ktorá proste e, pravdepodobne by to Božie kráľovstvo e, vysvetlila tak, že by sme sa my, e, farári a teologovia, chytali za hlavu, <laughs> že čo je, aj v jej predstavách, čo je Božie kráľovstvo. Ale tá poctivosť tá odovzdanosť Bohu, tá chuť i s ním každý deň znova a znova u tých e, obidvoch ľudí je tak očividná a tak silná, že to je to, čo nás buduje, vieš? To je to, čo nás buduje a ja som ti nesmierne vďačný, že v tomto príhovore si povedal, že presne týmto procesom prechádzaš aj ty. Tak som to teda prežil a tak som Pánu Bohu vďačný v tejto chvíli za to, že Mám priateľa psychologa. ktorý sa modlí očenáš. Ktorý sa modlí očenáš, no, presne a vieš, tak. Že to ti ešte tak, že títo ľudia, povedzme, máš takého charizmatika, vieš, tak o, ty ti ešte môžu ukázať ten príklad v tej jednej oblasti. Vieš, a pritom naozaj oni nejakú filozofiu, nejakú rozpracovanú nemusia mať. Jasne ale vieš sa tam poučiť celé, celé tie, tie zážitky, tú silu, že, že kam, aha, kam to môže ísť, vieš. No ale nič menej, e, chcel som, chcel som tak tradične pred koncom relácie akoby otvoriť ďalšiu oblasť, ale e, akoby e, smerom, tej smerom veľkej noci, noci že ju len tak akože načnem a nechám otvorenú. Vieš, že ja teda tvrdím, že skutočná modlitba ťa vlastne budí budí ťa do, do tých zmenených stavov vedomia, kde, kde ti vlastne postupne, že naozaj ťa zobudí až, až do, do snova, do spánku, tam niečo teda prežívaš, čo samo, samo o sebe je možno inšpirujúce, ale v podstate to dôležité nastane až vtedy, keď sa ti to prejaví v delom, v delom vedomí, že to vieš akoby počas bdenia, počas e, bežného vnímania e, vlastne prežívať, lebo tam to vieš naozaj plne podrobiť potom v také tej racionalite, kritike, že či náhodou niečo neulietaš alebo tak a, a zároveň aj vidieť tie výsledky v svete, že či naozaj nejaké, povedzme, ne, nerestenie nástupujú alebo tak, že naozaj či je všetko tak, ako má byť, keď sa ti akoby otvorí takýto vnútorný kanál. No ale <clears throat> to, to k čomu smerujem je, že, že toto, čo ťa budí, že to je, to je evidentne niečo, čo tam, čo, čo, keď sa ti otvorí, tak vlastne zistí, že to je to, čo, to, čo mali proroci a čo, čo ich súčasníci moc nemali, lebo mm-hmm. keď sa na tým pozrieš, vieš, že sa na to pozrieš na, aj, aj na evanielium, tak ono vlastne používa taký obrazno podobenstvo, symbolický jazyk, ktorý sprvu vlastne nechápe, že prečo sa to tak, ako dnešný človek to nechápe, že prečo sa to tak komplikovane rozpráva. Vieš, že teraz máš tam, ja neviem, to, čo som hovoril, že e, máš tam jednotlivé obrazy, aj, aj zbičovania, trňovej koruny, ukryžovania a mm-hmm. tak mhm. ďalej, alebo výstup na, na horu do Jeruzalému a kvetná nedela, vieš to privítanie a kamene by hovorili, keby sa tu ľudia netešili, ale hneď o 4 dní už ho zlapajú a teda idú ho súdiť a, a vieš, je teda na Svetej hore a tam je zrazu v meste a na Golgote a, a teraz baránok. Vieš, že tie obrazy, ktoré sú tam použité, oni sú symbolické. Aj, aj podobenstva, ktoré boli, to sú, to sú vlastne také príbehy symbolické. Nie sú to také tie abstraktné ponaučenia, Jasne. vyslovene kázne. A ja teda tvrdím, že že tento symbolický jazyk vlastne samozrejme jedna vec je to skúmať tak, že si, ja neviem, novozmluvník a teraz to skúmaš a naozaj e, pre, preskúmaš tú literatúru a všetkých cirkevných odcov a, a ešte a lingvistov a neviem čo všetko. Dnes sa už dá, tie, tie horizonty sa otvorili nástupom moderných technológií ale ja tvrdím, že v skutočnosti to práve pochopenie je presne to, čo mali tí proroci, že sa ti vo vnútri otvorí, sa precitneš a, a tam ale si v realite, ktorá je sprvu, vlastne táto symbolická, že mm-hmm. do začiatku ešte akoby je ona akoby snová, len tie jednotlivé fragmenty sú poprehadzované už novou logikou, ktorá je tá duchovná, takže ty, ty tam vlastne na, tam nájdeš odpovede na, na to, čo, čo, pre, prečo sú tie obrazy také, aké sú, že prečo je výstup do Jeruzalema a, a nie zostup do Jeruzalema, keď to tak preženiem, prečo, e, ja neviem, krst, e, krst v Jordáne a prečo v Gecemane e, tam pod Prečo Trnejová koruna napríklad? Vieš, tak, a také, vieš, Áno, také, jasné. takéto, ako by tieto symboly, Prečo symbolické. Kríž, Ježiš, jasné tak, tak to vlastne tie odpovede nájdeš práve to, že to je ten symbolický jazyk vlastne akoby, akoby sprvu takej tej snívajúcej duše, ale nie snívajúcej tak len tak ako tak e, snívajúcej v konvenčnom slova zmysle, ale vlastne e, kde máš akoby symboly naozaj, e, že tá logika je taká, že ty vidíš, že už to aj začínaš potom chápať, že prečo je taká. Vieš, a už sa ti otvorí akoby ten vnútorný zdroj, že prísne vzáte, keby teraz horeli všetky knižnice sveta, zostalo ti len to evanelium, tak ti to vlastne stačí, lebo, lebo keď, keď, keď by si to naozaj prežil tak, ako máš, tak sa dostaneš k vnútornému prameniu. A teda ja hovorím, že, že toto je to, čo, kde, kde ten prameň treba hľadať. A, a, a, a potom sa ale musí hľadať naozaj tým, že už len, už len keby som aj tú modlitbu zobral, tak keby som ju naozaj pravdivo prežíval a naozaj všetko rozvinul tak, ako mám, tak vlastne už len tá modlitba sama o sebe je budičkom. nemusím hľadať teraz nejaké, vieš, že také tie gnostické postupy a tajné mhm. procedúry a rituály a neviem čo. Môžeme dať úplne bokom. Aj tak je to, vlastne tomu ľudia nerozumejú. Stačí celkom to, čo v kresťanstve je. Tie obrazy, ktoré sú tam použité, modlitba, ktorá je vlastne povedaná a takéto to úplne stačí. Áno. Vieš, čo je zaujímavé? Že, e, že nehovorili sme o Veľkej noci. Teraz, teraz ty si to tam teda vsunul, samozrejme tieto, e, tieto symboly, ktoré samozrejme sú veľmi dôležité v tom Pašievom a veľkonočnom príbehu. A, ale musím povedať, že mám e, vnútor, vnútorne taký pokoj, že sme sa venovali modlitbe. Vnútorne cítim, že je to veľmi fajn, že, že, že sme tú modlitbu tak nejako rozobrali, že si povedal ty svoje to svedectvo, že ja som povedal možno, možno pár príbehov. A samozrejme, že je Veľká noc, samozrejme, že bol včera Veľký piatok, zajtra budeme sláviť Kristovo skriesenie a e, samozrejme, že keď sme sa brabili od všetkých tých symbolov, E, počnúc e, tou modlitbou v Getsemane, končia samozrejme tým zapečateným hrobom. Všetky tie symboly, ktoré tam sú, sú nesmierne e, vzácne a nesmierne dôležité. Ale ja teda, vieš, vieš ty, ty sa konfrontuješ proste s protestantským farárom, vieš, s protestantským teologom. A, a v tejto našej tejto našej e, protestantskej, evangelickej zbožnosti a možno, že aj tej teológie trošku, e, e, je to tak postavené, že pre nás táto symbolika je veľmi vzácna. To akože v žiadnom prípade ju nezavrhujeme, ale vždy, e, vždy tieto veci, e, o ktorých sme sa teraz bavili, ako keby im dávame trošku prednosť, vieš. E, možno, možno, že by stálo za to, hovoríš, že máš priateľa grekokatolického farára a to by bolo aj pre mňa zaujímavé, či by bol ochotný aj ty samozrejme v prvom rade, lebo je to však to tvoja relácia a samozrejme aj on, že by sme možno, že spoločne debatovali aj v trojke, možno, že by to stálo za zváženie, je to na tebe, aj na ňom samozrejme Eh, pretože aj pre mňa je veľmi zaujímavé, vieš, byť konfrontovaný s tou východnou spiritualitou. E, takže eh, porozmýšľaj o tom. A potom, myslím si, že keby tu bol takýto grekokatolík alebo pravoslávny, tak myslím si, že by sme sa tejto symbolike viacej venovali. Ale ja som veľmi vďačný za tento čas, ktorý sme teraz mali a verím teda, že tá výzva k tej poctivej modlitbe každý deň, ísť krok za krokom, aj keď nie všetkému porozumiem, aj keď ne, nemám všetko to poznanie, e, môže byť veľmi povzbudivá a chcem povzbudiť teda tých našich poslucháčov, aby vytrvali, aby sa nebáli, pretože vzkriesený Ježiš, vzkriesený Kristus im nakoniec to svetlo poznania a priveď, e, ma, dá, a privedie ich k prameňu vod života, ako priviedol tú ženu Samaritánku, ktorá je teda v tom Janovom evaníliu, ten nádherný rozhovor Ježiša s tou ženou spomína na ten prameň života. Takže No vďaka Peter teda za tento dnešný no, čas. Myslím, že týmto to môžeme aj zakončiť. Samozrejme, ja som tam bol v dvoch reláciách. Ja, pána Ty Čižika, si aj teraz teda, ešte v inej relácii? No, ne, nepoznám. Prosím? ty si momentálne aj v inej relácii? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. To, To, to, to bežalo paralelne, ale Aha. ja len hovorím, že som bol v dvoch reláciách s, s ním, to, e, akože Áno. povedať, že je to môj priateľ, to by bolo predčasné, hoci ako e, to bolo vidno, že tá názorová príbuznosť tam je. Mne sa veľmi páčilo, ako oni majú východne hovorili, že také, také, takú, takú vetičku, že Kristus stal z mŕtvych skutočne stal z mŕtvych. Vieš, že to tam Christos ešte tak zdôrazňuje. vaj istinu vás kriesen, nie? Áno, áno. áno. Staro, to sa mi tak páčilo. No, e, no a myslím si, že súhlasím s tebou, veď tak o, o čom sa baviť na Veľkú noc, o modlitbe je pekná téma na Veľkú noc. No a teda dáme asi ešte tradičnú modlitbu nakoniec a na čase sa vlastne rozlučiť s poslucháčmi. A ja len teda dodám, že potom ešte bude aj oznámenie záverečnej pesničky, lebo pán Farar vybral ešte aj záverečnú hudbu. No výborne. Dobre. Tak modlitba a potom nám dáme záverečnú pesničku a už sa môžeme rozlúčiť. Dobre. Takže dneska bude modlitba veľmi krátko. Kristus stal z mŕtvych. Určite stal z mŕtvych. A tak otvorme svoje srdcia pre túto nádhernú zväzť, ktorá zajtra bude v našich kresťanských chrámoch zvestovaná, pretože keď Kristus bude živý a prítomný vo vašich srdciach, tak neprehráte. Tak prosím, pane, daj, aby toto, bolo, toto poznanie e, sa stalo súčasťou života mnohých ďalších ľudí, ktorí to ešte nepoznajú. Aby Veľká noc nebola len jeden deň v roku, ale aby bola každodenným dňom pre všetkých tých, ktorí ťa prijali ako svojho kráľa a svojho pána a spasiteľa. Amen. Takže dáme si na záver od eh, Hendla ešte tú jeho nádhernú skladbu Haleluja. To sa vlastne hodí teraz na Veľkú noc. Tak eh, ďakujeme v prvom rade samozrejme Petrovi Marmanovi, majte sa pekne do počutia. Do počutia. Do počutia, Peter. Ahoj. A lúčim sa aj, teda lúčime sa aj s evangelickým farárom, historikom v jednej osobe z Banskej Bystrice, Radvane, Michalom Zajdenom. Majte sa pekne. Do počutia. A teda na záver, Hendel, Mesiáš, alebo teda Haleluja. Majte sa pekne.